NRK Radioteatret presenterer Voodoo på vestkanten. En krimserie i fem deler av Knut Nærum. Hallo? Kjell? Hører du meg? Njål? Njål, Njål, er det deg? Du må komme. Det er viktig. Ekstremt viktig. Jeg trenger deg, Kjell. Vestre Gravlund klokken 11 i kveld. Vestre Klokken 11. Vær så snill. Ved kapellet. Hva skjer? Ikke på telefon. Bare kom, Kjell. Jeg ber deg. Trygler vær så snill, i kveld klokken 11 ved inngangen. Første del. De døde reiser under jorden. Ok. Her ber han meg komme til kirkegården midt på natten. Trygler. Og så er han ikke her. Er det han? Nei. Men det er noe kjent med han. Ottar? Eh, hei. Hei. Ja, eh, eh, Nils? Kjell Nilsen. Ah, ja, ja, ja. Ottar Finnborg. I motsetning til meg bruker han regntøy når det regner. Ja, så Njål har ringt deg òg? Jeg har ikke sett ham på fire år. Så ringer han samme dag faren begraves. Eh, hvor er han, da? Ja, Han teksta meg nettopp. Bli fem minutter forsinka. Okay. Ja, det var lenge siden sist, Kjell. Eh, driver du fortsatt på med han derre eh, detektiven? Oliver Quist? Oberon Quist. ja, ja. Jeg skriver om sakene våre. Det er hans, når jeg ikke skriver min egen historie Ja, ja, ja, ja, ja. ja. jeg har jo eh, lest eh, bøkene dine. Ja, ja. Ja. Du var en av dem. Eh, ok. Jeg tror den var din i hvert fall. Ja, ja. Hvor kjenner du den Olfred? Jo, eh, fra da har jeg fortsatt hadde tid til å være med og seile. Mm. Og du? Han hadde regi på noe jeg skrev en gang. Ja. Har du noen anelse om hva vi gjør her? <laughs> Nei, det, <laughs> Eh, men det var noe som skjedde før i dag. Eh, før begravelsen. Jaha? Ja. Bø! Å, oh, shit, Njål! Kjell, Kjell, Kjell. Visste ikke at du var så lettskremt. Nei, ikke heller. Før nå. Luggen henger ned i det lange ansiktet. Han ser ut som en trist hest. Bra dere kunne komme. Skulle bare mangle. Det er den veien. Ja. Innover i mørket med mobilen som lykt. Forbi gravsteiner og kors og monumenter. Her. Monumentet er fjernet for inskripsjon. En lyktestolpe lyser ned på jorden som hever seg i en bue, nesten dekket av buketter og kranser. Jeg, jeg har jo en viss idé om hvordan dette tar seg ut at jeg ber dere hit. Det er ikke noe stress. Hvis det er noe vi kan Jeg drømte at han kom tilbake og viste seg for meg. Her på kirkegården? Faren din? I drømmen? Nå har det vel vært eh, ganske tunge dager for hele familien. Kanskje ikke like tungt for alle. Skal vi sette oss? Sigg? Nei, ellers takk. Nei, jeg tar det. Ja, ja. Takk. Fyr? Ja takk. Ja, så du vil at vi skal eh, sitte her i regnet og, <laughs> og, og vente. Om dere bare kunne være litt sammen med meg en liten stund. Ok? okay. Ja, det er ok. Det er greit, det. Ja, nei, Hva driver du på med i Kjøben for tida, da? <laughs> Når det hedder gavler. Ah, eh, som en sånn studentoppgave? Ja. ja. Lurer på om jeg skal la det ende med at hun ikke skyter seg selv, men alle de andre. Ja, så, ja, så spennende. Ja. Eh, nei, hvor lenge ser du for deg at vi skal være her? Nei, jeg vet ikke helt. Nei. Føler du deg litt roligere nå, eller? Det hjelper å ha Unnskyld, jeg må bare Hva er eh, det eh, dårlige nyheter? Det er fra far. Hva, hva sa du nå? Det er fra far. Nei, fra Far, faren min. Nei, nei. Hva står det? Faen, faen, faen. Hva står det? Hva står det? Ja, se, da. Jeg ble myrdet. Men det kan ikke være han. Det kommer fra hans telefon. Det står jo far. Dere ser det også, ikke sant? Det er ikke bare meg. Hvor er mobilen hans? Jeg vet ikke. Ring opp igjen. Ja, gjør den, John. Hæ? Han ligger vel hjemme sammen med alt annet. Men det er noen som kødder med deg. Men John, da du ba oss komme, hva trodde du skulle skje? Jeg vet ikke. Du, slå av mobilen, så slipper du flere sånne meldinger. Og det her, det skal du melde med en gang. Da tror du jo at jeg er gal. Hvem? Alle, hele familien, hvis jeg sier dette Nå overdriver du vel litt. De må jo tro på deg hvis du sier det. Familien ja. Du kjenner dem ikke. Eh, kanskje du skal vente med det, da. Til du vet hva det er. Mm. Ikke anmeld ennå. Ikke si noe til noen. Men da må du love å anmelde senere, for dette går jo ikke. Samme dag som faren din blir Bare oss. Ja, bare oss. Ottar? Ja, ja, jeg lover. Takk. Flott at dere kom. Jeg stikker nå. Njål. Takk, begge to. Njål. Ja, men du er sikker på at det går bra med deg? Du må nesten si hva som skjedde før i dag, før begravelsen. Ja, det var utafor kapellet. Før seremonien. Hva da? Jeg var tidlig ute og sto og sjekka noen meldinger like ved inngangen til krypten. Og så kom jeg til å overhøre en begravelsesagent. Ei dame med rødt hår. <laughs> Veldig rødt hår. Hun sto helt inntil veggen og snakka i telefon. Litt sånn hemmelig. Nei, han kom seg unna. Eller hun. Dette er helt grotesk. Nei da, eh, vi lukker han. Ja, fordi ingen ville ha sett noe. Det var jo ei lukka kiste, ikke sant? Ja, men selvfølgelig skal vi snakke om det seinere. Ja, da skal jeg gå og møte familien. Greit. Det hørtes ut som om noen hadde gjort et eller annet med liket. Tror du Njål fikk oss hit fordi han var redd for den drømmen? At faren hans skulle stå opp fra de døde, det er jo helt hinsides. Du vet at han gått på Haiti da han var liten? Nei? Jo, jo. Til jeg var åtte. Noe sånt. Altså dette er sånn <laughs> Sånn voodoo-greie? ja, det er jo du som jobber med skrekk og gru. Vet Njå om dette du fikk høre? Da han ringte meg, ja. gikk jeg ut fra at han hadde fått beskjed fra begravelsesbyrået. Men nå virka det jo som om han ikke visste en damn shit. Når var forrige gang du så Njål? Eh, begravelsen. Eh, I dag. Ja, i går. Og før det? Nei, det må vel være i hvert fall eh, ja, to år sia. Eh, men vet du, jeg var på Gardermoen forleden. Det var sist torsdag, og da så jeg en som ligna noe jævlig. Jeg prøvde å hilse, men han bare strent forbi. Hm. Men han har andre venner? Ja, ja visst. Det var flere av dem i begravelsen. Teatermennesker. Og de guttene han seiler med. Ja, Så hvorfor oss? Kanskje du skulle spørre hva var han Kvist? Ble ikke han å ha en forklaring på alt? Jo, vi kommer som regel frem til en løsning. Ja, ta en prat med han, da. Nei, jeg får se. Prate med Kvist? Jeg tror ikke det. Ikke etter det som skjedde sist. Men du har jo skrevet det rene nonsens! Nei. Ja, Men du kan ikke tatovere et alminnelig menneskelik. Forråtnelsen setter inn umiddelbart. Huden vil aldri gro. Syv måneders arbeid rett i dass. Takk skal du faen meg ha. Ja, hvis du ikke vil ha svar, så får du heller la være å spørre, da. Jeg skal la være å spørre. Og vær så snill, ikke smell med døren! Den døde mann kan ikke ha sendt en SMS. Det bare ser sånn ut. Som om de døde holder det gående der nede. Våkner i kistene sine står opp og vandrer gjennom bulden et endeløst tog av lik under de levendes føtter. Hvis det var en bok, kunne den hete um, De døde reiser under jorden. Kanskje dette er min neste bok? Men da må jeg komme i gang. Finne ut hva som foregår. Så fort begravelsesbyrået åpner i morgen. Skal vi se Josefines gate 18. Her er det Singstad begravelsesbyrå. Verdighet, vennlighet, service. Da sier vi torsdag klokka ti. Mm, rødt hår. Det må være henne Ottar hørte. Den er grei. Carla Pairs, gravferdskonsulent. Ha det bra. Frisk rødfarge. Hei. Hei. Carla Pairs. Ja, Kjell. Hyggelig. Kjell, eh, Kjell Nilsen. Eller Gram Nilsen. Men du er forfatteren. Ja vel? Ja, så, altså, ja, så du Jeg har lest alle. <laughs> Jøss, så hyggelig. Jeg, jeg mener å, å, treffe en leser. det, det, blir jo mest til at en sitter hjemme og Og det er vi glad for. Mm. At du sitter hjemme. Ja. Jeg, jeg mener og skriver. Ja, ja, sånn, ja. ja. <laughs> Eh, beklager. Eh, du ville snakke om Ja, ja Mons Gram. Begravelsen. Eh, hva som skjedde. Ja. For du er altså nevø av eh, eh, Gunhild. Eh, ja, tante Gunhild. Fru Gram. Mm -hmm. Ja, enken. Jeg bruker ikke Gram-navnet til vanlig. Jeg, ja, <clears throat> uansett, jeg besøkte tante Gunhild i går kveld, og hun, hun, var fortsatt svært opprørt. Hva har skjedd? Altså, det virker som om hun har overhørt noe. Å, overhørt? Eh, ja, vi beklager selvfølgelig det som har skjedd. Eh, jo, takk, men det spørs om eh, det er nok. I denne bransjen er vi avhengig av tillit. Ja. Hvis de etterlatte har noe som vi kunne gjort bedre, så vil vi gjerne høre om det. Ja. Og dere har selvfølgelig også anledning til å komme med en formell klage. Ja. Der har Forbrukerrådet lagd et ja, skjema. Det kan godt hende at det ikke blir nødvendig. Men det er avhengig av at vi får full eh, åpenhet om hva som egentlig skjedde. Så du er nevø av Gunhild? Ja, din mor eller far? er Altså. Ja, ja det, er, det, er, far. Han, han, er hennes yngre bror. Å oh, ja. Mm. Så hun har søsken? Ja. Men du heter Gram? Ja. Eh, Gram Nilsen. Selv om du er nevø av Gunhild, <laughs> som gifta seg inn i Gram-familien? <laughs> ja, ja. ja, det er en lang historie. Eh, mm. Det må være spennende å omgås Aabrunkvist? Eh, jo, for så vidt. Ja, det har jo blitt en del opplevelser. Har det. Men er han sånn? Sånn som du beskriver han? Han virker ganske spesiell. Ja, om noe så har jeg vel tatt det litt ned. Men, i går Jo. Vår første prioritet er at ingenting skal forstyrre de etterlatte. Ja, men Noen må ha sagt noe til tante Gunhild. Altså, hun har liksom bare lukket seg. Mellom oss så tror ikke jeg at hun har det så godt. For eksempel da hun satt på med ambulansen til Ullevål. Ambulansen? Han døde da hjemme? Dette var etter at legen hadde vært der. De kjørte avdøde til kapellavdelinga. Hun insisterte på å bli med, men hun virka ikke helt uh, til stede. Men i går Mellom oss? Ja, jeg vil bare vite hva tante Gunhild kan ha hørt. Det kan ha vært meg. Aha. Jeg sto ute og ringte til min sjef for å fortelle hva jeg hadde sett mm. før seremonien. Ja. Det hadde vært syning nede i krypten. Jeg sto oppe i kapellet og snakka med sønnen, Njål. Mm -hmm. Men det var på tide å lukke kista, så jeg gikk ned. Og så fikk jeg øye på det. Mm. Noen hadde tegna på avdøde med et hvitt pulver. Hå? Kanskje kritt. Tegnet? Et kors. Hå? I panna. Men klokka var straks halv, så vi bare løfta lokket på plass og skrudde det til. Og ingen merket noe? Nei, Det kan de ikke ha gjort. Nei. Jeg fylte kista helt til grava var fylt. Og unnskyld, jeg må nesten ta det. Ja, ja. Singstad begravelsesbyrå, du snakker med Carla Per. Jeg trenger ikke Håbrun Kvist. Dette må jeg da klare å komme til bunns i alene. Eh, Kjell Nilsen. De døde reiser under jorden. Et mysterium fra vestkanten. Kapittel 1. Noen hadde noen hadde tegnet et kors i pannen på mannen i kisten. Natten etter fikk sønnen en SMS fra telefonen til sin døde far. Slik begynte det som skulle vise seg å være den den mest oppsiktsvekkende saken jeg noensinne hadde støtt på. Og denne gangen fikk jeg ingen hjelp av Litt mye, kanskje. Ja, denne gangen måtte jeg klare meg uten. Hallo? Njål? Kjell, jeg har knust Karium. De har berget fiske, fiskene, men de er fortsatt jævlig forbanna på meg. Jeg får ikke engang snakke med ham. Njål, hva er, det, hva er det du har gjort nå? Og de vil ikke engang slippe meg inn til onkel Emil. Jeg får ikke snakke med ham. Kan, kan, du hente meg? Ja, ja, ja. Hvor er du? På kontoret. I Vika. Gram kaffe? Mm. Jeg får ikke snakke med han. Eh, du sa det. Men jeg får ikke det. Jeg kommer så fort jeg kan. Har du bil? Egentlig ikke. Ja, det gjør ikke noe. Kan du hente meg likevel? Skal vi se Gramkaffen. Ja, hei, det er Kjell Nilsen. Jeg er her for å hente en Njål Gram. Ja, Vær så god. Tusen takk. Monsieur, wait. Hold the door. Ok. Thank you, sir. Vær six. Pardon? Oh, sorry. Uh, uh which floor? Six. Mm. Graham coffee? Yes. Yes. Yes. yes. And me too. Union business. Okay. okay. Let's see. Fagforeningsmannen er lavere enn meg, og hattbremmen skjuler ansiktet. Hendene er mørke og grove. Ah. Unnskyld. Ah. dag. De svømmer omkring meg her på skranken i hver sin pose. Takk. Du verden, her har det gått for seg. Forsiktig, det er vårt. Ah. Hello, mademoiselle. My name is uh, Gratien Toussaint, and I want Just a moment, please. De er på vei fra fiskebutikken. Vi hadde nettopp et lite uhell her. Kan vi by deg på kaffe? Nei takk. Du, jeg, jeg er egentlig her bare for å hente Njål. Excuse me, mademoiselle, but I believe I came first. Å oh, gud, ikke han igjen. Mademoiselle? Just a minute, please. Ja, jeg er her for å hente Njål Gram. Ah, de sa at noen skulle komme. Han ja. sitter der inne på Java, det lille møterommet. And you please wait here. Yes, mademoiselle. I know, I know how to wait. Er vi inn her? Eh, ja. Pass deg for flaska. Oi, oi sånn. Hei sann. Ja, jeg passer meg. Njål? Oi, oi. Her var det vått. Nei, nei takk. Njål, ligger du under bordet? Der er du, ja. Jeg vil ikke ha drosje. Mm? Nei, jeg vil ikke ha drosje. Ja, men det er meg, Kjell. Kjell? Hvorfor, hvorfor brukte du så lang tid? Jeg tok trikken. Det er den tiden det tar. Pass på hodet. Ai, Nei, gi meg en hånd. Sånn. Så, kom her. Kom her. Klarer du å stå? Vi eh, har bare overtatt hele butikken. Mm. Overtatt noe som pappa er borte. Mm. Onkel Emil og Martin. Okay. Onkel Emil ikke sant, var visestyreleder. Ja. Nå blir han leder. De har overtatt hele skiten. Ok, ok, Så armen over her nå. Du er litt våt, ja. Eh, så du der ute? Ikke ett eneste bilde. Ingenting. Jeg så bilder. Av ham. Av far. Han ble begravet i går, og så har du ikke ett eneste spilleren Oi, sann! Litt ustø der. Du har, du har ikke sagt noe med SMS-en? Nei. Ikke noe. Du lover? Ja, speiderord. Nå var det voldsomt bråk der ute. Hva skjer da? No, you can't go in there. Please sit down. I all verden. I have come Haiti, and it's a matter of life and death. He is in a meeting. I can't hei, hei. tell you how long it will last. Mademoiselle. That is the same thing you have told me yesterday. Kan jeg hjelpe med noe? Ellers takk. Jeg har ringt vekteren. Endelig, der er du. Hei, hva skjer her? All I want is five minutes. Hvis du kan be ham om å vennligst forlate lokalet. Ok, ok. If you come this way I will do nothing of the sort. If you touch me, you will regret it. Ok, det er en trussel. That is a threat. Now you leave me no choice. Ah. Hei, hei. I have to talk to Mr. Trump. Hei, du trenger ikke være så hardhendt. Har, har du lyst til å gjøre dette? Nei, nei, men I have to talk to Emil Trump. They would not let me see his brother, and now he is dead. Listen, listen. Hold unna. Ja, ja, ja, ja, jeg holder meg unna. This way, please. You must change, or the dead will not leave you alone. Hva var det han sa? Om de døde? The dead. Han sa at vi må forandre oss, ellers så kommer de døde ikke til å la oss være i fred. Hallo, hva er det som foregår her? Joel? To dresskledde menn i 60-årene. En smal og en stor. Onkel Emil, onkel Emil Nei, Sann er ikke helt ferdig med kvelden i går, ser jeg. Onkel Emil er den smale. Han har Grammenes hestefjes. Jeg beklager. Hva er det med fiskene? Hva, hva er det som har skjedd her, Njål? Jeg beklager det òg. Njål, var det deg? Han gikk bare litt berserk. Akvariet og fiskene? Ingen ville snakke med meg, og så kan det hende at jeg ble litt øh, Jeg ble bare Og så lot du deg gå utover fiskene? Ja. Det var dumt. Stakkars slørhale. Ja, ja, de er på vei fra akvariebutikken. Men, men hva var all den ropingen eh? Det var ikke meg. Det var en mann. Han sier han er fra Haiti, og han forlanger å møte deg. Han har vært her og mast hver dag i ei uke. Åring! Og hvorfor har ikke jeg hørt noe om dette? Kordsen mente det ikke var nødvendig. Hvem er Kordsen? Sikkerhetsansvarlig. Jeg sier ikke Kordsen imot. Uh, eh, ja vel. Uh, ja, jeg tar det med ham. De sa at du ikke ville snakke med meg. Det jeg sa, var at vi ikke ville bli forstyrret. Martin, jeg dere har hatt en viktig samtale om fremtiden. Jeg tror ikke vi har hilst på hverandre. Martin Hoffpil. Ah, hei. Kjell Nilsen. Hyggelig. Martin er administrerende direktør i Gram Kaffe, ja, men eier store deler av det også. Ikke sant? Jo da. Jeg kjenner Njål fra teatret. Jeg skjønner. Egentlig er jeg ikke dramatiker. Det går mest i krim. Fra virkeligheten. Ja, true crime. Men jeg begynte før det ble en trend. da. Han er så skarp. Skarpeste kniven i skuffen. Du har antagelig ikke lest ham. Han gjennomskuer alt. Ja, ja, nei, jeg har ikke vært helt alene om å løse disse sakene. Fins ikke den plan som han ikke gjennomskuer? Drap og faenskap. Takk, du, det holder. Hostile takeover. Særdeles hostile. Skjønner du, Kjell? Du er altså krimforfatter. Og dette er min onkel Emil Gram. Som da rykker opp til styreleder etter far. Jeg tror det, Njål, at vi alle er interessert i å ta vare på det din far bygget opp, og føre det videre. Eh, ja, Hvis du blir med meg inn på Mokka, så kan jeg vise deg noen av planene våre. Jeg skal underholde vennen din så lenge. Jeg vet ikke Jo, jo, den er god. Ja, vi kan gå inn her. Kaffe? Nei takk. Du har ikke smakt vår ristretto. Ja. Du tar en sånn. ok, ja. Ferdig på et minutt. Krim, altså? Jeg tror ikke jeg har hørt om deg. Nei, Jeg er jo ingen Jo Nesbø, akkurat. Hæ? Men det er flott at du stiller opp for gutten. Mm. Han har vel gitt deg et bilde av situasjonen. Sin versjon. Jo da, vi har jo snakket sammen. Så det blir vel en del forandringer her nå som det er nye koster i ledelsen. Ja, noe annet ville vel vært underlig. Litt nye grep. Ja, det var eh, Eilif Gram som startet alt dette. Men hans sønn Mons var eh, den som bygde det ut. Ga det føtter å stå på. Ja, sammen med sin bror Emil og meg selv, da. Vi som skal ta det videre. Og Sara, min datter, etter meg. Mm. Slektas gang og alt det der. Njål er vel ikke like aktuell? <laughs> Nei, det, det, så vi ganske tidlig, du. At det, det skulle bli teatret på han. Mm. Jeg tror eh, Njål sliter med at faren er borte. Og Da er det fort gjort å se spøkelser på høylys dag, om du skjønner hva jeg mener. Spøkelser Nei, nei ikke helt. Nei. Det er fort gjort å komme med påstander som det ikke fins dekning for. Ja. Han har kanskje sagt noe til deg? Så du er bekymret for ham? Han ser ikke hva denne oppførselen gjør med hans mor, Gunhild. Og I går kveld forsvant han etter minnestunden. Hun var helt ute av seg. Nektet å legge seg før Njål var vel i hus. Ja. Ja, Det ble langt på natt, og, og gutten kom tilbake. Var han kliss våt og ville ikke si et ord. Kan det ha skjedd noe under begravelsen som fikk ham til å reagere? Ja, er det kriminalforfatteren som, som, våkner? At det liksom <laughs> ligger noe kriminelt under her? Ja, ja nå, nå, er det vel Njål jeg er opptatt av, da. Ja, Mons var en gammel mann med dårlig regulert diabetes. Aha. Hadde det vært noe, så ville legene gitt politiet beskjed. Og så litt tydd var vel den siste som så med livet Husholdersken. Så det var flere som så om den kvelden? Ja, meg selv inkludert. Ja, Da var uh, kaffen ferdig. Jeg var innom i nitiden for å vise noen tegninger til en ny kampanje. Ja. Og Da jeg var der, så traff jeg forresten Emil i døren. Vær så god. Ja, takk. Det var Gunhild som fant Mons død. Hun våknet utpå natten og oppdaget at hun var alene. Mm. Oh. Oi, oi, oi. oi. Ja. Intenst. Ja, mm. ja. Mm. Oi sann. Eh, ja, men dere bodde på Haiti? Ja da. En eneste stor familie. Det Fine år, det. Så dro vi hjem da ungene begynte å vokse til. Dere ble kanskje litt haitiske? Nei da, men du må jo vite hvor du er. Så stikke fingrene i jorden, sant. Så dere tok til dere noen av de lokale skikkene? Nei, ikke jeg, men eh, Gunhild falt jo pladask for alt sammen. Kunstnersjel, vet du. <laughs> Hun hadde jo vært skuespiller, trommer og masker og whatnot. Forresten jævlig selsomt at Mons dør samtidig med at eh, mannen fra Haiti dukker opp her. Eh, nå er det vel du som antyder at det ikke var en naturlig død? Nei, Vi må nok anmelde for trusler. Forhåpentligvis er det ikke noe mer enn det. Ja? Du, Kjell? Eh, ja? Njål har et forslag. Vi har snakket om at det ville være fint for ham å ha noen å være sammen med noen dager. Noen å snakke med. Jeg trenger visst hjelp, har vi blitt enige om. Og da tenkte dere på eh, Yes. Ja, nei, selvfølgelig. Njål, du er komfortabel med det? Strengt tatt så var det vel mitt forslag. Noen ganger får man researchen rett i fanget. Og hvis jeg er heldig, hvis jeg er god, finner jeg den døde mannens telefon. Stans her. Er det piggtråd? Ja. Som om muren ikke var avskrekkende nok. Regner med at porten er låst. Er det porttelefon? Skal jeg gå ut og melde at vi er her? Nei da. Jeg slår koden. Altså, her bor dere. Kjell. Kjell. Smil til kamera. Hvor? Der oppe. Ja. Altså, ingen kommer inn her uten å bli sett? Eller ut. No one gets out of here alive. Fire Fire Hva kommer etter fire? Ja, Du må ikke spørre meg om det. Det går bra. Jeg husker det nå. Du slipper ikke inn her uten videre? Jo, jeg gjør det. Nei, men folk flest. Å ja. De, ja. ja. Nei. Hvor er huset? Det er tre hus. Onkel Emil bor eh, der borte. Så bor eh, Martin og Elisabeth og eh, Sara på motsatt side bak trærne der. Okay. Og så bor vi øverst. Mor og jeg. Dronningen på haugen. Der. Slottet vårt. Du verden. Wow. får litt sånn der Sirisen Kane-vibre. Sirisen Kane? Ja oppskrytt. For mange replikker? Den filmen er bare et gjøkur. Masse deler som passer perfekt inni hverandre. Sånn er ikke virkeligheten. Svømmebasseng og greier. Men bare dere to i det digre huset? Mm, og Solitude. Husholdersken. Aha. Det var farfar som bygde dette på 20-tallet. Hadde han ikke med seg en murer engang? <laughs> ja, greit. Hva kom dette på, da? 541. Ja øh, Skal jeg ha ja, Ikke tenk på det. Gram kaffe tar regningen. Bygger dere på? Ikke nok plass? Det er Martin og de som får seg tennisbane. Hei, Tor. Hei. Tor stikker hodet opp av buskene ved siden av trappen. Blå kjeledress. Kommer mot oss. Drar på den venstre foten. Hvordan går det med beinet? <laughs> Jo takk. Faenskapen henger nå fortsatt fast. <laughs> Tor har vært her siden bestefars tid. Han føler seg nok mer hjemme her enn det jeg gjør. Egengartner? Han er bare her på torsdager. Vi er ikke sånn. Han steik! Se på den greina her. Det er jo knekt rett av som et tannpirker. Det er jo reine hærverk. Nei da. Tror du det kan ha vært et dyr? Så stort dyr på eiendommen. Han må jo ha lært seg koden. <laughs> Du ser helt for jævlig ut. Hvordan går det med deg? Jo da, sånn etter måten. Ja, det jeg skulle ha rydda opp i noen fuglekasser. Njål. Sara, hva gjør du her? Njål, du du, det må da være mulig. Vi kan jo snakke sammen selv om Nei, vi kan ikke det. Vent, da. Vent. Vent. Håret er vått. Leppene bleke. Jeg aner lukten av basseng. Har hun fått klor i øynene, eller har hun grått? Selv med rødkantede øyne er hun vakker. Så, du, kom her, sånn. sånn. sånn. Går det bra? Jeg omfavner henne. Er det lurt? Kanskje ikke. Det, det, går fint. Det går bra. Um, ja. Det går bra. Jeg skulle ønske det gikk bra. Ja, jeg, jeg, jeg, For dere har nettopp uh, Han har nettopp slått opp? Slått opp på Snap! Er det mulig? Og så er det han som bare gir meg stoneface. Ja, nei, jeg, vet jo ikke hvem du er engang. Jeg kan ikke stå her og <laughs> sippe sånn. Nei, det, det går helt, helt, fint. Det går bra. Sara Andreassen Hoffpil. Oh, ja, hei, Kjell Nilsen. Hyggelig. Jeg er venn av Njål. Å oh, ja. Men eh, eh, vi har ikke Nei, nei. Jeg, vi møtes ikke så ofte. Jeg kjenner ham egentlig bare fra teatret. Og, og, du bor her, var det sånn? Eh, ikke her i huset, men der, der nede. Andre siden av knausen der der alt bråket kom fra. Så du har kanskje vokst opp sammen med Njål? Vi, eh, vi lekte alltid sammen da vi var barn. Kjell, kommer du? Du må hilse på min mor. Jeg, jeg kommer. Vi ses kanskje? Det skal du ikke se bort fra. Gråten hennes virket ekte. Eller kanskje hun bare spiller den forsmådde kvinnen? Da er hun god. Jeg beklager, jeg måtte bare Da har du hilst på henne. Ja. Kommer du? Kjell? Ja, ja, ja. ja. Trivelig pike. Ja, jeg skjønner at folk synes det. Solfrid? Oh, ah, bonjour, monsieur Noll. Hun er en kraftig liten dame i 60-årene. Brun som en nøtt. Hodetørkle, orkidémønstret kjole. Dette er Solitude. Og dette er min venn Kjell fra gamle dager. God dag, monsieur. Hei. Er mor hjemme? Bien sûr, monsieur. Hun svømmer. Bassenget er på terrassen. Men vi kan gå ned her, kjell. Monsieur Schill. De må passe på ham. Han går i skyggen. Unnskyld? Hva sa du nå? Han var en glad gutt. Nå er han bare et tomt skall. Ikke seg selv. Men han har mistet sin far og Han har en ånd som er løs fra kroppen. Kjell, kommer du? Uh, ja. Mor? Å, nå, der er du. Åh, jeg var så engstelig at jeg bare måtte svømme. Jeg beklager, mor. Hva? Er det mor nå? Jeg skulle ha ringt. Åh. Dette er min venn Kjell Nilsen. Du vet forfatteren jeg snakket om? Å, oh, neimen så hyggelig, da. Gunhild Gram. Hei, hei. Hyggelig. Han har aldri kalt meg mor, så det kom litt bardus. Njå, har du fortalt ham hvem jeg er? Det er derfor du ser sånn på meg, ikke sant, Kjell? Du har sett meg før, du. Ja da. Du er vel for ung til å ha sett min Hilde Wangel eller Ofelia. Men um, kanskje du så meg i den julekalenderen på NRK? Ja, ja. Eh, ja, Det er typisk alle de store rollene, og så blir man husket som nisse. Nei, ikke bare det. Jeg så deg jo i 'Salmer fra fjellet'. Å gud, var du en av dem. <laughs> ja, ja. Da har du sett meg naken, da. Da trenger jeg ikke unnskylde badedrakten. Mamma jeg, <laughs> jeg, jeg, hørte om ja, <clears throat> din, din mann. Jeg kondolerer. Ja. Takk skal du ha, Kjell. Ja, nei, hva kan man si? Han som nettopp hadde blitt så meget bedre. Jo, mm. Jeg vet hvorfor du er her. Emil ringte nettopp. Han fortalte også om det bråket på kontoret. Det var et uhell? Ja, det hørtes mer ut som en trussel. Og han? Mannen fra Haiti? Så du ham? Eh, ikke så veldig godt. Jeg så ham. Gjorde han noe spesielt? Han, han kastet ikke noe? Nei. La ikke noe fra seg? Ikke det jeg kunne se. Nei. Fint. Traff dere forresten Sara? Hun var nettopp her. Jeg så henne. Har dere blitt uvenner? Hvorfor skulle vi det? Nei, jeg, jeg fikk bare en sånn fornemmelse. Det er ingenting. Gunhild Gram vet ikke at Njål har slått opp med Sara. Ja, Hun kommer forresten på lørdag, og Martin og Elisabeth, onkel Emil Alle kommer? Ja, for en gangs skyld. Kjell, ja? er du opptatt på lørdag? Ah, det hadde vært veldig hyggelig. Nei, ikke opptatt, nei, så takk. Oh. Jeg beklager at jeg ikke rakk begravelsen. <laughs> Ja, nei, det, det var en vakker seremoni. Veldig riktig. Kjetil Bjørnstad spilte. Har jeg lest noe av deg? Eh, husker du den der 'De beste blant dere'? Den var det Kjell som skrev. Men det var du som lagde teater av det. Du skriver for scenen? Ah, ikke glem kvinnerollene, da. Mm. Vi trenger ikke flere Per Gynter. Nei. Mm. Sånne uforløste menn, du vet. <laughs> ja. <laughs> Eh, eh, Njål har lovet å vise meg huset. Ja klart. Grand Tour. <laughs> ja, du må bære over med teaterplakaten av meg i annen etasje. Det var altså Mons som ville ha den på veggen. Tror han hadde litt dårlig samvittighet for at han tok meg med til Karibien. Bort fra scenen og mm. Nei, Et savn? Nei da, ikke et sekund. Si ifra til Solitude hvis dere har lyst på noe, da. Vi har så mange snitter igjen fra minnestunden i går. Wow, for en utsikt. Ja. Man skal ifølge pålitelige kilder kunne se helt forferder på en god dag. Leter du etter noe? Jeg ser etter den mobilen. Den som meldingen kom fra. Ah, ja. Den masken, hva skal den forestille? Er det en ku? Nei, ikke rør den. Jo, er den farlig? Det er nok at moren min Nei, men legg den fra deg, da. Det er en geit. Geit? Kutt ut! Legg den fra deg. Okay. Far kalte dette rommet for redselskabinettet. Mor tok jo med seg alt hun kunne da vi flyttet fra Haiti. Greit, sa han, så lenge det blir på det ene rommet. Stilig tromler her. Kan vi gå videre nå? Ja. Dette er fars kontor. Eller det var her far jobbet de siste årene etter at han ble syk. Og her han døde i den stolen. Er, dette han? På bildet? Far og hans venner kaffeplukkerne. Er det greit at jeg kikker i skuffene? Knock yourself out. Hans venner kaffeplukkerne. Er du ironisk nå? Nei, nei, nei, altså Han var jo ikke, hva skal jeg si, kompis med dem. Men de respekterte ham fordi han respekterte dem. Han ligner på deg. Jeg skulle ønske jeg lignet på han. Hei sann. den, ja. Du visste om den? Browning Buck. Far hadde den med på jakt. Til nådeskudd. Er den ladd? Nei, men det ligger en eske med ammunisjon her. Greit å vite i tilfelle vi skulle komme til å sneie en hjort. Men ingen mobil. Hva skjer? Det er Thor. Gartneren. Heia! Hallo? Fru Gram? Hei, Tor. Har det Du, Jeg må snakke med mor di. Ba bare et øyeblikk, Emilie. Jeg må ringe deg opp igjen. Det er, det er noe med Tor. Gud, var han voldsomt? Du, Jeg tror det er best du blir med meg og ser sjøl. Det er nede ved den gamle grava. Kom, igjen, Vi blir med. Jævlig til stress. Tor, må du plystre den sangen? Sorry. det er den eneste han kan. Helt sant. Ja vel. Jeg vet da faen jeg om han ringer politiet, eller hva faen han gjør. Jeg håper ikke det er et lik. Jeg håper det ikke er monstre. Monsieur! Monsieur! Qu'est-ce Jeg c'est? Tor har funnet noe. Aner ikke hva det er. En sti fører inn i et skogholt. Under de nederste grenene av en kolossal gran danner det seg et rom rundt stammen, som innsiden av et telt. Der. Hvor? Ser du ikke? Fjær og bein. Og blod. Å, faen! Benet er anrettet i et symmetrisk mønster. Oppetter barken glinser det i blod som er smurt ut i streker og spiraler. Det her ser faen meg ut som noe sånn herre voodoo-skit. Men hvem er det som driver på med sånt? her innafor murene. Det ser ut som Ja. Et offersted. til at dere har sendt første del av Voodoo på vestkanten, en krimserie i fem deler av Knut Nærum. De som var med, Kjell Nilsen, Espen Reboli Bjerke, Åbron Kvist Kim Haugen, Njål Gram, Jonas Strand Gravli, Emil Gram, Johannes Joner, Gunhild Gram, Ulrikke Døvigen, Martin Hoff Pil, Kyrre Haugen Sydnes, Sara Hoff Pil, Katrine Torborg Johansen, Cornelia, Kjersti Tveterås, Solitude Lemaire, Anne Marie Ottersen. Gartneren Thor, Nils Jonsson. Ottar Finnborud, Jan Martin Johnsen. Chrétien Toussaint, Stig-Henrik Hoff. Carla Pers, Janne Formo. Vekter, Mikkel Bratt Silseth. Dramaturg, Mathias Kalmeier. Manusbearbeidelse, Arne Barka og Else Barrat Due. Komponist, Marius Christiansen. Produsent, Øystein Kjennerud. Lyddesign, Arne Barka og regi Else Barrat Due. Teatret presenterer Voodoo på vestkanten. En krimserie i fem deler av Knut Nærum. Det var ikke rart at Njål Gram var ute av seg. Det hadde de fleste vært om de hadde sittet ved graven og fått en tekstmelding fra sin døde far. Da familien ba meg ta med av Njål, svarte jeg ja. Det kunne være en kriminalhistorie rett i fanget. Kanskje i neste bok. Dessuten ville jeg jo stille opp for en venn. Men jeg hadde ikke regnet med å finne et blodtilspurt voodoo-offersted på familiens eiendom i Holmenkollåsen. Det var da jeg innså at jeg trengte hjelp av Oberon Quist, privatdetektiven. Han har sine særegenheter, men pleier å løse saken. Annen del Rottejakten. Dette her må vel være av en viss interesse. Sist fikk jeg inntrykk av at du ville klare deg helt uten min hjelp. Ja, Da hadde ikke jeg lest en tekstmelding fra en død mann. Ja, og, og funnet et voodoo-offersted. Ja, bare kom. Jeg er stort sett hjemme. Jeg trengte bare å gjøre en annen avtale først. Hallo, det er Sara. Hei, Sara. Vi møttes før i dag. Ja, det er Kjell, vennen til John. Du, vent litt. Det er så innmari mye bråk her. Jeg må bare gå et annet sted. Vent litt. Okay. Sånn. Hva sa du? Mitt navn er Kjell Nilsen. Vi møttes tidligere i dag. Uff. Ja, du traff meg på et litt uh... Nei, Det var ikke meningen å tvinge seg på. Men du? Ja? Jeg prøver å finne ut hva det er med Njål. Om det er noe jeg kan eh, gjøre for å hjelpe ham. Hjelpe? Ja, han er en slags venn. Eh. Ja vel? Dere har jo vært Ja? Om det var mulig å ta en prat? Om Njål? hvis det passer. F.eks. i morgen. to tiden kanskje? Ja. Ja, hvor, hvor da hadde du tenkt deg? Det er noe i stemmen hennes. Hun er litt nysgjerrig. På meg. Gjør det ikke bare for Njåls skyld. Det kan da umulig være hun som sendte tekstmeldingen? Å, herre. Sludder og vås. Altså, du tror ikke på voodoo? For det første så heter det voodoo. Hvis det er den haitiske versjonen du snakker om. Voodoo er hva de kaller i New Orleans. For det andre så handler det ikke om å tro eller ikke tro. Det blir som å spørre om jeg tror på kristendom. Mm. blåskjell, bare ta. Uh, nei takk, de, de, de, virker ikke helt uh... du, du kommer til meg med dette som du har lovet Njål Gram å ikke fortelle til noen? Men kan du hjelpe? Ham eller deg? Hjelpe meg å hjelpe ham. Ja, For dette her er ikke bokstopp. Han, han er en venn. Ja, som de fleste svik er dette altså utført med gode hensikter. Men så hva med det der krittkorset? Mm. Det som noen tegnet i pannen på liket? Jeg leste et sted at det er et slags overgangsritual. Jo, selvfølgelig. Ja, men offerstedet? Mm. For det er et offersted? Ja, Alt dette er en del av det samme ritualet. Et desyne. Desyne? Som går ut på Like etter et dødsfall så er sjelen utsatt for mørke krefter. Hæ? Men de etterlatte beskytter sjelen ved å legge avdødes hår og negler i en liten krukke og gjemme den. Mm. Jeg er sikker på at du, du ikke vil ha ja, Helt sikker. Så noen i eller rundt familien Gram tror på disse greiene? Noen som var på Vestre gravlund like før begravelsen, og som har adgang til eiendommen der oppe i åsen. Vi er enige om det? Ja, det ser sånn ut. Hvor er saken? Tekstmeldingen. Fra den døde mannen. Er du sikker på at de skjellene er helt bra? Bra? Nei. De lukter litt De lukter bedervet. Mm, ja, jeg regner faktisk med å bli ganske dårlig i løpet av få minutter, så vi bør kanskje runde av snart. Du sitter jo her og forgifter deg selv. <laughs> Det er bare et eksperiment. Ja, i forbindelse med en annen sak. Alle spiser blåskjell, alle blir forgiftet, de gamle dør, men datteren overlever og arver. Så kan hun ha organisert det hele. Men du spurte om jeg ville ha? Gjorde jeg. Bare ta, sa du. Ja, ja, jeg har motgift, den står der. Eh, hva? Men du er åpen for at Mons Gram har stått opp fra de døde. Det ville vært en forklaring. Men man kan ikke stå opp fra de døde. Zombier fins ikke. Jo visst gjør de det. Det fins flere godt belagte historier fra Haiti med nyere tid. Antatt døde mennesker har vist seg for de levende. Derav zombiemyten. Men de hadde blitt erklært døde? Og begravet. Flere av de overlevende forteller at de lå der i kisten, fullstendig lammet, og hørte sin egen begravelse. De hadde fått i seg en nervegift som heter tetrodoksin. Som du får i deg hvordan? Det er en uh, trollmann, en såkalt bokår, mm. som lager et pulver og sørger for at du får det i deg. Mm. Unnskyld mm. meg. Det er mulig du burde ta den motgiften nå. Se, det går bra. Hun jeg snakket om, hun eh, datteren eh, som overlevde, hun, hun ventet til etter kaffen. Ja, hva så. Med mindre hun har eh, tatt motgiften på forhånd. Ja. Du, det, det pulveret. Tetrodoksin. Ja, det lages av en gift fra agapadden, urter og oppmalte menneskeknokler. Du verden. Men du må lure de folk? De kaller det et koler, et angrep gjennom luften. Ja, så man skal passe seg litt? Ja, lettere sagt enn gjort. Da må du unngå mennesker, låse deg inn. Mons trakk seg tilbake fra folk. Og stole på alt du får av mat og drikke. Det er ikke så lett. Eh, mannen fra Haiti Tose. Kan han være en sånn bokkhår? Trollmann og fagforeningsmann, ja, det er litt av en blanding. Men han forgiftet neppe gamle Gram. Ifølge deg så sa jo Tose at han ikke fikk møte ham Mm. Men kan han ha blitt forgiftet likevel? Eh, det er ren eh, spekulasjon. Eh, så du vil ikke se nærmere på saken? Det fins ingen sak. Og selv om den hadde eksistert, så hadde jeg ikke tatt den. Mm, nå er det best du går. Nå, du kan bare smekke døren. Ja. Smekk døren! Oh. Oh. forsøkte virkelig å forgifte meg med blåskjell. Og så var han helt uinteressert i saken, som om det ikke var noen sak. Jeg må løse dette selv. De døde reiser under jorden kommer til å bli en annerledes bok. Ja, hallo? Njål? Det har skjedd igjen. Hva da? Jeg har fått en ny SMS. Det står bare ett ord. Skam. Fra samme nummer? Ja. Fra fars telefon. Jeg holder ikke på å bli gal. Jeg eh, vet du om noen andre i familien som har fått sånne meldinger? Nei. Og du har ikke sagt fra om dine? Bare til deg. Og Ottar, som så den første på Gravlund. Skal jeg komme? Det holder at du kommer til middag på lørdag og tar på deg å fylle ut de pinlige pausene. Men det er jo over i morgen. Du ville jo at jeg skulle være litt sånn sammen Jo da, du har bedre ting å gjøre. Så vi sees på lørdag. Eh, jo. Først vil han ha meg med til graven. I går fikk han et sammenbrudd på kontoret og sa han trengte meg. Og nå trenger han ikke å se meg på flere dager. De døde reiser under jorden, kapittel to. Noen var ute etter å drive den unge mannen fra forstanden. Kunne det være hans ekskjæreste Sara som ønsket å hevne seg for måten han hadde slått opp på? Eller handlet det om at Njål ikke skulle få en hånd på rattet i familiebedriften? bedriften. Hvorfor har jeg ikke tenkt på det før? Gramkaffe. Hei, Cornelia. Eh, det er Kjell Nilsen. Eh, jeg vet ikke om du husker meg fra i går? Eh? Det er klart jeg husker deg, Kjell. Krimforfatteren. Ja. Hva kan jeg hjelpe deg med? Den mannen som var der i går, han med den hvite hatten. Han som ble kastet ut. Tosse? Ja. Jeg skulle gjerne tatt kontakt. Jeg vet ikke hvor jeg får tak i ham. Ja ja, det er dere flere om. Ja, Vi har anmeldt han, men politiet har ikke vært i stand til å finne han. Han står ikke registrert noe sted. Det er som om han aldri har eksistert. Ok. Du, eh, det er en annen ting jeg også lurte på. Ja? Eh, du har kanskje ikke lov til å gi ut slike opplysninger, men jeg Kjell, hvis jeg kan hjelpe deg med noe, så <gasps> Tossa, hadde han besøkt kontoret før torsdag? Ja, ja, flere ganger. La han igjen noe til Mons Gran, da? En pakke eller en, ja, et brev? Ja, det der er et lite mysterium. Hvor ble det av den konvolutten? Konvolutt? Når ble dette? Nei, det var første gang han kom på torsdag forrige uke. Han hadde med seg en C4-konvolutt. Tjukk tjukk som en finger, en lillefinger. La han igjen og ba meg gi han videre til Mons Gram. Så hvor ble det av den? Nei, han lå jo her på disken hos meg, og så gikk jeg ut et ærend, og da kom tilbake, så var han vekke. Hæ. Ja. Nei, det var bare det, hvis det kan være til nytte. Eh, eh takk skal du ha. Kan det ha vært giftig pulver i den konvolutten? Kan noen ha brakt den til Mons Gram? I så fall hvem? Og hvor er konvolutten nå? Oi, jeg må forte meg. Jeg har en avtale med Sara. Det blir fint når det er ferdig. Så her blir det tennisbane? Selvfølgelig. Du er på vestkanten nå. <laughs> Ja. Takk for at du ville snakke med meg. Jeg trodde du hadde bil. Ellers hadde jeg foreslått at vi kunne møtes i byen. Ja, ikke noe problem. Går det bra med deg? Ja da. Jeg bare sovet litt dårlig. Wow, litt av et hus. Hva er en arkitekt jeg har hørt om? Det vet jeg ikke. Det kunne jo vært en Korsmo. Helt riktig, Kjell. Det er en Korsmo. Kom, la oss gå inn. Hvis du kan ta av deg skoene. Hm? Skoene. Å oh, ja. ja, selvfølgelig. Vi setter oss på kjøkkenet. Kaffe? Vi har eh, soyamelk og sånn fra ku. Eh, sort er fint. Da setter jeg på trakta. Jeg tar gjerne pulver. <laughs> du kødder, ikke sant? Hun er flott. Selv om øynene hennes fortsatt er røde. Skyldes det bruddet med Njål, eller? Har du svømt i dag? Ikke ennå. Men du pleier å gjøre det? Ja. Sånn en gang om dagen. Gunhild har vært så snill å si at det er bare å komme. Men i går var du der mens Stjål var ute? Ja. Jeg ringte Gunhild og spurte. Så du unngår ham? Det er mer det at vi ikke har noe å snakke om. Og det er vel egentlig han som unngår meg. Han slo opp på Snapchat. Kan du tenke deg det? Snapchat? Jeg rakk ikke engang å ta et screenshot. Når var dette? Torsdag i forrige uke ettermiddagen før faren døde. Han kunne ikke komme til Oslo og se meg i øynene og si det. Nei, Det er jo aldri lett å slå opp. Det er fordi det ikke skal være lett. Hvor lenge hadde dere vært sammen? Ikke lenge. Vi Vi traff hverandre tilfeldig på Jeger nå i sommer. Han Han var ute med seilvennene sine. Jeg med noen studiekamerater og skulle drikke inn høstsemesteret så så havnet vi ved siden av hverandre, og, og der ble vi til stengetid Alt bare Alt bare <laughs> Det er liksom så rart. Vi har klatret i trær sammen, gått i samme klasse på KG. Mm. Men så, du vet Han søkte Romerike, og jeg reiste et år. Og så var det inne på jussen i Oslo. Da skulle han seile i Middelhavet, sa Men så, plutselig, når vi er voksne, så faller vi for hverandre. <laughs> Vi som alltid bare har vært venner. Oppførte han seg på noen måte merkelig mens det, dere var sammen? Ikke merkeligere enn en forelsket mann bør oppføre seg. Du vet Plukke blomster i parken og sånn. Mm. <laughs> og så var han litt gammeldags. Ikke sånn pushy, hvis du skjønner. Jeg skjønner. <laughs> skjønner. og, og, og, det var helt greit for meg. Ja. Alt i sin tid, ikke sant. Mm. Men så Har han noen uvenner? Uvenner? Jeg lurer bare på om noen kan ha satt i gang et eller annet for å plage ham. I så fall har de lykkes. Du skulle sett ham i begravelsen. Mm. Snakket med seg selv og virket helt bortreist. Ja Her er kaffen din. Ja, takk. Du er ikke alene hjemme? Å, oh, nei. Moren min. <laughs> Hun trener. Mm. Kanskje jeg burde hilse på. Å, oh, du trenger ikke det nå. Du treffer henne i morgen. Men når jeg først er her, så Ok. Men du ble advart? Kjell Nilsen. Hei! Hei. Hyggelig. Elisabeth Hoffi. Ja. ferdig. Kjell Nilsen, det er hyggelig. Jeg skrur ned litt, jeg. Ja vel. Mm, du må unnskylde antrekket. Nei, nei, det er jeg som trenger meg på. Trener du yoga, Kjell? Mm. Å, du burde, du virker anspent. <laughs> Mamma! Hvor gammel tror du jeg er? Um. Ikke vær redd for å gjette. Jeg blir ikke fornærmet uansett. Mm? 55. <laughs> Ah, nei, det hadde jeg aldri trodd. <laughs> Du ser ikke alderen, vet du. Hvis du ikke ser her på halsen her, ser du det? Mm. Ser du det? Ja. Bortsett fra det så hadde jeg kunnet vært 35. Er dere to kjærester? Eh, Han er litt gammel for deg, vennen min. Kjell er en Ben og krimforfatter. Å? Ja, det er godt gutten har venner. De lagde et teaterstykke sammen en gang. Ja, nå forsøker jeg å ja, stille opp for ham. Hjelpe i denne vanskelige tiden. Kjell kommer i morgen. Til Gunhild. Neimen da. Så hyggelig. Mm. <laughs> og du, Sara? Vil du fortsatt gå? Ja. Sara har sikkert fortalt deg det meste, Kjell? Eh, jo, om eh... Om bruddet, vet du. Ja, skal du gå i morgen, Sara? Ja, så klart. Selv om Njål kommer til å være der? Det går bra. Eh, vet Gunhild at dere eh, Har vært sammen? Jeg eh, tror ikke det. Jeg visste det ikke. Ikke før du fortalte meg at det var over. Men jeg er jo bare mor. <laughs> Få se på deg, Kjell. Det var Kjell, ikke sant? Ja. Mm. Du har et snilt ansikt. <laughs> Veikt, men snilt. Mamma! Det er ikke noe anklage. Jeg sier bare hva jeg ser. Røyker du? Det hender. Bra. Da går vi ut på terrassen. Sara, du som hater røyk, du kan jo bare vente oppe. Mm. <laughs> Oh. Ingenting som en røyk etter at du har kjørt kroppen litt, ikke sant, Kjell? Eh, eh. Jeg stoler ikke på mennesker uten laster. Oi. Her. Ta lighteren min. Ja, takk. Har hun sagt hva Njål sa til henne? Da han slo opp? Nei, nei det er vel en sak mellom de to. Ah, jeg tenkte kanskje bare det var meg, du vet. Mødrene. Foreldrene ofte de siste som får vite noe som helst. Hvordan kan Sara og Njål ha vært sammen uten at dere foreldre visste om det? Jeg tror de ville ligge lavt til å begynne med. Alle har jo alltid tatt det for gitt at det skulle bli de to. Helt fra de var små og lekte sammen. Hvordan går det med ham? Nei, ikke så verst, tror jeg. Men det er sikkert ikke lett for Njål heller. Å være den som slår opp. Mm. Håper det går bra. Jeg har ikke sett han siden sommerferien. Det er ikke Martin eller jeg. Ja. Bortsett fra begravelsen, da. Men da snakket vi ikke med han. Mm. Ja, jeg får se også Hjem og skrive? Holder du på med noe nå? Nei, jeg, jeg prøver. Du? Ja? Du er ikke her fordi du tror at du kan bruke noe av dette hjemme i Try? Det ville vært så spennende å se hvordan du beskriver meg. I så fall skal du få et signert eksemplar. <laughs> Hei. Gikk det bra? Hun er ganske utadvendt. <laughs> ja, hun er sånn med alle menn i meste laget. Mm. Så lenge hun ikke er sammen med pappa, da er det bare sånn Ja, kjære. <laughs> du kunne ha sagt at du ikke røyker. Ja, jeg vil ikke bli tatt i løgn. Noe sier meg at du er en dårlig løgner. du får det til å høres ut som noe negativt. Det er dårlig med trommer her. Ja vel? Eh, nei, jeg bare sammenligner med huset der oppe. Å ja, Villa Gram. Ja. Der er det jo massevis av trommer og masker og ja, bilder fra Haiti. Her ingenting. Nei, det er <laughs> mamma. Hun er ikke så opptatt av det som har vært. Mm. Njål er heldig. Hun klemmer hånden min. Som har en venn som deg. Jeg klemmer tilbake. Oi. Ja, unnskyld. Ja, det var litt hardt, bare. Går det bra? Eh, ja da. Det var bare ringen som kom litt i veien, så jeg ah. fikk fingeren litt i klem. Det var ikke noe <laughs> ja. ja. Vi ses i morgen. Ja. Mm. I morgen. Sara ble dumpet av Njål. Kanskje hun hater ham? Men kan det være nok til å Jeg må komme meg hjem, tenke. Mannen fra Haiti. Toussaint êtes hein T-O-U. Tout s Ah, mais il faut le nom. Christian. Hein. Ah, chrétien. Chrétien. Toussaint... ça. Ah, t Ok, on fait essayer. Men selvfølgelig. Ja, Fellesforbundet, du snakka med Framnes. Ja, um, det er eh, Nils Kjeldsen. Ja, god dag. Eh, jeg er journalist i NTB og holder på med sak om norske firmaer i utlandet. Ja vel. Eh, I den forbindelse så lurte jeg på om dere kanskje har um, forbindelse med kaffeplukkerne på eh, Haiti? Jeg skulle nemlig ha snakket med en fagorganisert derfra, og jeg har fått nyss om at en av dem er her i landet. Eh, jo da, vi hadde han innom her, ja, tidligere i uka. Ja vel? <laughs> Ja, det var litt av en type, det, du. Ja, altså, han var altså kommet til landet uten å ha ordna seg noe sted å bo. <laughs> Ja, så da spurte han om vi kunne ordne det for han, da. Ja, ja Kunne dere det, da? Eh, ja, eh, spurte broren min. Og han hadde et rom stående ledig, så Nei, det var helt greit, det. Det var da raust? Ja ja, raust og raust. Det er nå engang solidaritet vi jobber med. Ja, <laughs> Eh, broderen er medlem, og han jobber i togservice. Eh, det er vel kanskje han du bør snakke med, da. Men Toussaint, han kom altså til Norge for å Ja, altså, han ville da overrekke en rapport om forholdene på farmen. Mm. ja, det gikk nå visst sånn passe i første omgang. Men du, du, du ville vel snakke med broderen. har du en penn, så kan du notere telefonnummeret hans, du. Mm. Morgen begann. Dørene Dette er telefonsvareren for Kåre Framnes. Legg igjen navn og telefonnummer, så ringer jeg deg opp igjen. Ja, hei. Dette er eh, eh, Jeg mener Nils Kjeldsen. Jeg, skulle gjerne ha snakket med Ketientos her, så hvis du kan be ham om å ringe meg på dette nummeret Det er ikke nødvendigvis et sjakktrekk å la en mulig giftmorder vite at jeg mistenker ham. Jeg må snakke med Oberon. Kanskje han blir litt mer interessert når han hører om konvolutten. Når han forstår at Mons Gram kan ha blitt angrepet med et pulver som lammer. Burde jeg begynne å gå med munnbind utendørs? Som folk i Tokyo? Jeg kan skylde på svevestøv. Nilsen. Punktheten selv. Går det bra? Du er litt blek om nesevingene. Ja takk. alt i sin skjønneste. Ja, helt hvit er du. Det er uh, senvirkninger av blåskjelleksperimentet. Det tar bare noen timer å justere dybdesynet. Uh, te? Ja takk. Nei, ikke der. Ops, da gikk det litt på teppet. Ja, ja. Det trekker fort inn. Altså, du har ombestemt deg? Uh, har jeg det? Ja, Du er klar for å se på saken? Det må jeg se an til du har svart på et spørsmål. Ja vel. Først kan du fortelle meg om konvolutten. Jeg ga Oberon en rask oppdatering av de siste hendelsene. Og nå er jeg faktisk spent på om Tosser faktisk kommer til å ringe. Men du tror han kan ha fylt konvolutten med tetrodoksin i pulverform? Som Mons Gram fikk i seg da han åpnet den? Er ikke det mulig, da? Jo da, men usannsynlig. Uh, mer te? Nei takk. Hvis jeg blir tørst, kan jeg bare vri opp teppet. Mons døde altså mindre enn tolv timer etter at Auxerre leverte konvolutten på kontoret, og han eh, hadde ingen ytre skaller. Mons Gram kan ha fått konvolutten og åpnet den, men på vei fra resepsjonistens disk til Villa Gram kan også noen ha manipulert den eller innholdet. Er det nå vi varsler politiet og forteller dem hva vi vet? Vi vet ingenting, Nilsen. Men jeg har sett noe som kan innebære at saken kan være mer alvorlig enn jeg trodde. Ja. Her er spørsmålet. Vær så god. Njål Grams andre venn. Han som var tredjemann ved graven natten etter begravelsen. Hva jobber han med? Hva han jobber med? Er det spørsmålet? Ja, du hørte meg. Ja, han er noe i Forsvaret. Logistikk, tror jeg. Forsvarets logistikkorganisasjon. Takk. Da er dette større enn jeg fryktet. Og dette som du har sett? Jeg akter du som vanlig å holde for deg selv. Jeg trenger deg som observatør, og du ser mer når du ikke vet hva du ser etter. Ok. Noen har satt et maskineri i gang, og det er opp til oss å kaste sandene Du går i middagen i morgen, avlegger rapport søndag formiddag. Så er vi der igjen. Han er hjernen, jeg er beina. Det er altså et poeng at Ottar jobber i Forsvaret. Snakker vi plutselig om spionasje? Emil Gram? Ja, hei, eh, det er Kjell Nilsen. Venn av Njål. Å oh, ja, ja, forfatteren. Ja, takk for sist. Hvordan går det med ham? Ja, Ikke så verst. Jeg har et spørsmål til deg. Det gjelder en konvolutt. Oi, ja, du har funnet ut av den, ja. Ja? Jeg skulle vel sett det komme. Du, du, jeg tror ikke vi kan ta dette over telefonen. Kan vi møtes på kontoret i Vika? Eh, I byen, altså? Ja, det er best. Du skjønner. Eh, jeg har en tilståelse å komme med. Så her er kaffen din. Takk. Fin kopp. Ja, det er Nora Gulbrandsen. Designeren. Porsgrunn porselensfabrikk, 1932. Ganske sjelden. Du sa du hadde en Du eh, kikker på bildene. Er du interessert i kunst, Kjell? Ja. Jeg kan ikke leve uten. Jeg, jeg liker dette. Det med prinsessen og den grønne katten. Har du barn? Tøyser du med meg? Eller har du bare verdens dårligste Geidar? Geidar? Oh, <laughs> nei, ja, om du kunne ha adoptert, tenkte jeg. Ja, jeg har hatt Njål og Sara, og jeg tror jeg har vært en god onkel. Den er det forresten Sara som har laget. Sara, åtte år. Jeg trodde hun stavet navnet sitt med S. Nei, hun syntes det var finere med Z. Du sa du har noe du vil tilstå. Ja, jeg vil at du skal høre dette fra meg før du hører det fra andre. Mm. Og du forstår at det jeg sier nå, må bli mellom oss. Ja, Det forstår jeg. Ja, Så når vi ses neste gang, så har ikke vi sett hverandre siden torsdag uh, her. Vi har ikke sett hverandre. Du spurte om en konvolutt. Ja. Mannen fra Haiti eh, Tossa. Da han kom hit første gangen, så la han igjen en konvolutt til min bror. Mm. Jeg fikk en anelse om at de ikke ville føre noe godt med seg om jeg ga konvolutten til Mons. Så jeg åpnet den og så hva som var i, og kastet alt. Du tok i papiret? Ja. Du har ikke følt noe ubehag siden den gang? skulle det liksom være forgiftet? Det er greit å tenke på alle muligheter. Ja, dere krimforfattere må vel det. Men Mons var ikke nær den konvolutten. Mm. Han døde av naturlige årsaker. Legene på Haiti skriver ut dødsattest på levende mennesker. Hva var det i den? Det var en rapport fra en eller annen Fair Trade-organisasjon. Ganske kritisk til forholdene på farmen der borte. Ikke overraskende. Hvorfor har du ikke fortalt om dette etter at Mons Gram døde? Fordi det ikke var relevant. Og hvis du vil hjelpe Njål, så er det en fordel om du ikke kjøper de konspirasjonsteoriene hans. Han var veldig glad i faren sin. Det er derfor han ikke klarer å avfinne seg med at Mons bare døde. Ja. du husker hvordan Njål hylte og skrek da bildene av faren ikke sto fremme på Gram kaffe? Mellom oss så eh, lurer jeg på om han ikke mener at jeg drepte Mons. Hvorfor det? Eh, for å overta firmaet, for eksempel. Og eh, dessuten ja? Ja, det er litt underlig, men eh, jeg ser at han skjærer tenner hver gang Gunhild og jeg er i samme rom. Og, og han kjenner godt til min legning. Nå virker det som om han har glemt det. Ifølge Martin var du der den kvelden Mons døde. Ja, er jeg mistenkt for mord nå? Jeg prøver bare å få oversikt. Ikke fordi det raker deg, men Mons var fortsatt i live da jeg gikk. Ja, likevel tror Njål at du hadde noe med dette her. Mener han vel at jeg gjorde dette uten å være i rommet, da? Hokus pokus. Ja, er jeg den første som får vite om konvolutten? Ja, utenom resepsjonisten, så er det vel det. Mm. Jeg ville spare Mons for flere trusler. Ja, han hadde nettopp blitt mye bedre, og jeg ville ikke at han skulle få tilbakefall. Du vet at en kraftig psykisk påkjenning kan utløse diabetesanfall. Nå må du drikke kaffen din. Jeg tror den har blitt kald. Du, vent litt. Flere trusler? oh, ja da, mannen hadde allerede oppført seg truende, og Mons visste om det. Men de møttes aldri? Nei, det nærmeste han kom, mannen fra Haiti, var å stå utenfor porten og hyle. Hjemme hos Mons? Oppe i åsen? Ja, samme dag som han døde. Jeg fikk vite det først i går av Solitude. Helt oppløst, vet du. Angrer på at hun sa det til Mons. Ja vel. Forrige torsdag så ringer det på. Hun svarer porttelefonen og ser på skjermen at der nede står det en liten, mørk mann med hatt. Tossa. Ja, jeg går ut ifra det. Han hadde i hvert fall begynt på engelsk og slått over til fransk. Hun slapp han selvfølgelig ikke inn, og da ble han eitrende forbanna og ropte på myrene Serapin, Gardere La Justice. Eh, nå er ikke jeg så stiv i fransk. Nei, det er ikke jeg heller, men det betyr noe sånn som deres murer kan ikke holde rettferdigheten ute. Heldigvis har de lovet meg en seng, så jeg slipper å betale drosje hjem igjen. Fakler foran trappen, som en flystripe om natten. Så gjelder det å holde øynene åpne, som jeg lovet Kvist. Bienvenue, monsieur. God kveld, Solitude. La meg ta deres koffert. Det går bra. Ja. ja hvordan går det med Njål? Ah, ja. Noen holder hans sjel i sin hånd. Det er ikke bra. Hvem er det som gjør dette? Jeg tror noen som tjener med begge hender. Ah, fru Gram, hun er på vei. Sjekker slipset i speilet. Double Windsor, en av mine bedre. Og hvem har vi der? Ved siden av speilet henger et fotografi i sølvramme. Fire mennesker kledd i hvitt hever hver sin krokketkølle, som en korde. Gunhild Gram, onkel Emil og ekteparet Hoffpil. Der har du de fleste av musketerene. Nei, fru Gram. Gunhild. Ja, Gunhild. ja, vi var litt yngre på det bildet der. Er det fra Haiti? Ja, fra Farmen. Mm. Der er Emil. Mm -hmm. Der er Martin. Og Elisabeth. Gravid i syvende måned. Og meg. <laughs> Får jeg lov? Mm? Slipset ditt? Eh, Bare litt uh, Det er litt skjevt. Uh. Sånn. Uh, takk. Hun <laughs> rufser meg i håret som om jeg var en sønn. Det er litt mye. Jeg ser ikke din mann. Han var kanskje ikke noen ivrig krokkespiller? Det var han som tok bildet. Det må ha vært en spennende tid. Så mm. annerledes Norge. Ja, musikken, skikkene Helt annerledes. De andre er i salongen. Hallo! Da har vi fått en ny gjest. Ah, ja, Kjell. Ja, det var Kjell. Han er god. Later som om vi ikke har møttes i går. Ja visst. Godt husket. Fint å se deg, Kjell. Hei. Jeg må vise deg noe. Hva syns du? Eh, hva jeg synes om maleri der? Lat som om du svarer på spørsmålet. Eh, ja, det er fint. Veldig fint. Hvem har malt det? Ikke snu deg. Nå kommer jeg til å be deg om en tjeneste. Eh, ja vel. Følg godt med utover kvelden, Kjell. Jeg vil at du holder særlig øye med onkel Emil. Hvorfor det? Bare gjør det. Ok? Ja, ok. Bra. Først Aabron, og nå Njål. Begge ber meg følge med. Ingen sier hvorfor. Som om jeg er for dum til å ha bruk for en forklaring. Si noe om bildet. Eh, eh, svært naturtro. Jeg får lyst til å rekke ut hånd og ta med en pære. Bra, Kjell. Bra. Hei, alle sammen. Beklager at vi er sene. Ja, Noen fant ut at de skulle skifte til den andre kjolen. Martin. Ja, Vi hadde håpet at dere kom litt senere. Så de rakk et glass til før maten. Dere har vel ikke fått forsprang? Nei, Det er jo alltid de som bor nærmest, som kommer sist. er det ikke det? Hørt sånn tull! Vi stiller klakken til dere. Sara, hei. Hei. Herr forfatter. Det holder med Kjell. Hvordan går det med mysteriene? Får du noe eh, skikk på dem? Jeg, jeg står vel litt fast. Vær så god, kom og sett dere. Hæ? Ja, Fint. Ja, Ja, ja. dere, Da har dere fått kamskjell med chèvrekrem og en honningvinagrett. Mm. Emil, mm. du har fått fetaost i stedet for chèvren. <laughs> Og Elisabeths krem er laget av soyamelk. Jeg har spurt Sara om hun kan ha kamskjell, og det var heldigvis greit. <laughs> Håper det smaker. Åh, det ser jo så deilig ut. Åh. Mm. Nydelig! Ja, det var det. Så Sara, hva slags juss er det du har lyst til å jobbe med? Hva slags? Ja. Hvis du skal inn i kaffebransjen? Å, skal jeg det? Vi trenger ikke å ta det nå. Fot. Hils på klaveret. Klaver. Dette er fot. Ja Ja vel. Da er vi klare for hovedretten. Dette er altså langtidsstekt elg med rødbeter, ovnsbakte rotgrønnsaker og tyttebærpærer. Mm, det dufter nydelig. Mm, jeg håper du liker det. Mm. Oi. Ja, hvordan går det med deg i København? Får du noe skikk på Hedda? Hvem er Hedda? Jeg tror du kjenner henne. Ah, tenk det. Eh, kjenner vi henne? Gabler. Hedda Gabler. Og? Ibsen. Teaterstykket. Teaterstykket? <laughs> Ikke bekreft alle fordommene om næringslivet. Oh, verden ble snytt for min Hedda. Verst for verden. Ja, jeg syntes du sa Ella. Ella. <laughs> Så um, du jobber med Hedda? Bare så vidt begynt. Du vet at det vanligvis ender med at hun skyter seg? Hei, ikke si hvordan det går, da. <laughs> Jeg må innrømme at jeg begynner å bli grundig fedd opp med hele Ibsen. Alle disse bistre, gamle gubbene og deres gamle synder som de alltid må bøte for. Eller hva sier du, Martin? Ja, til dessert får dere jordbærtiramisu med mascarponekrem mm. og ristede hasselnøtter. Hm. Og Sara eh, og Njål dere får gresskarkjerne i stedet for nøtter. Å, Nøtteallergi. Akkurat som din far. Men Kjell! Ja. Jeg har jo ikke lest noe av deg. Men Nei. hvis du vil løse et ekte mysterium, så kan du finne ut hva som skjedde med Martin her om dagen. Ja vel? Ja, det er jo ikke rare greiene. Nå ble jeg jo også nysgjerrig. Ja, Martell, Martell. <laughs> det var bare en eller annen eh, tulling da som eh, ja, Det må ha skjedd på vei til jobb, et sted mellom parkering og foyeren. Mm -hmm. Og Da jeg kom opp i sjette og hengte av meg frakken, så oppdaget jeg at uh, noen hadde skåret et stykke av skjøten bak. Hva? Ja, jo, jo. En, en så stor flik som et uh, pizzastykke. <laughs> Ja, Da husket jeg at like før jeg kom inn fra gaten, så var det noen som nappet meg frakken bakfra. Eh, men idet jeg snudde meg, så merket jeg bare at en løp forbi. <gasps> Så ekkelt! Det er mange gale mennesker der ute. Folk som gjør hva som helst. Går over lik. Njål, vær så snill. Jeg tror kanskje at gutten har fått litt mye. Bror kjemper mot bror. Det er liksom en giftig stemning. Eh, Njål, dette tror jeg nesten du og jeg eh, må snakke mer om senere. I kveld? Veldig gjerne, mor. Gjerne det. Ja. <laughs> Dere, da trekker vi inn i salongen. Ja, det gjør vi. Takk skal sånn. Njål ser ikke Sara, og det er så tydelig at hun fortsatt er forelsket i ham. Nei, Elisabeth, hva sier du? Noen av oss må tidlig på han i morgen. Klokken er bare ti over halv elleve. Du kan jo bare gå, du, så kommer jeg etter. Jeg tenkte vi kunne runde av sammen. Ah, ja. Da så. Ja, det er bedre enn å sitte oppe og kanskje si en masse ting som man angrer på i morgen. Fort gjort. Hun som var så frampå Da jeg snakket med henne sist. Så fort hun er i samme rom som sin mann. Grå mus. Jeg blir med dere, jeg. Jeg tror hun unngår meg. Er det på grunn av Njål? Fordi jeg er hans venn? jeg er vel egentlig ikke for gammel for henne. Altså, dere trenger ikke gå, men jeg, jeg skal ikke holde på dere. Jeg følger dere ut. Takk for laget. Ja, Nå er det flott å ha skiterrenget like utenfor døren. Eh, hva, jo da, ja. Fint det. Men gjerne når det er sne. Ja. ja. det er ikke så nyttig med skiterreng når det ikke er snø. Sne. Da var det bare oss. Eh, Gunhild, eh, to ord med deg. Ja. Hva var det? Hva, hva, hva? Det du sa det om en utfordring. Hva var det jeg skulle følge med på? Så du det ikke? Hva det enn var, så så jeg det ikke. Og jeg regner meg som rimelig observant. Så du ham? Hvordan han oppførte seg? Din onkel? Så altså, jeg så at han satt ved siden av din mor og oppførte seg helt alminnelig. Belevent. Han la hånden sin over hennes. Du så det? Det, det virket vel som trøst. Og så hvisket de litt sammen. Nettopp. Du så det. Og se, nå står de der ute. Jeg tror du ser mer her enn det jeg ser. Hva er det egentlig du snakker om? Jeg kan ikke si det. Ikke ennå. Nei vel. Sorry. Men når du føler behov for å snakke om det, så er jeg klar for å lytte. Hei, hva sier dere gutter? Orker vi en liten nightcap? Jeg tror ikke vi skal plage Kjell med det. Han fortalte meg nettopp at han er ganske trett. Uh, ja. <laughs> ja, faktisk. Var tidlig oppe i dag for å skrive. Så. Mor, vi skulle snakke, ja. du og jeg, under fire øyne. Mm. Ja, jeg er i hvert fall klar for å tørne inn, så tusen takk for deilig mat og drikke. Å, hyggelig å ha deg her. Da kan du bare bli med Solitude. Solitude? Monsieur? Og her er deres værelse, monsieur. Mm. God natt. God natt, Solitude. Bon Bonne nuit. Ja. <laughs> Vær så snill, redd ham. Du sa at Njål går i skyggen. At noen holder sjelen hans i hånden? Jeg har sett det før. For mange år siden ikke bra. Det er dårlig magi. Eh, eh, du, en annen ting. Torsdag i forrige uke. Det var den kvelden at Agram døde. Men tidligere på dagen? Ja, en mann ringte på porten. Å, Kjente du ham? Nei, min herre. Og jeg vil ikke kjenne ham. Men Fortalte du noen om mannen? Jeg fortalte det til Armons at en mann fra Haiti hadde ringt på, og at jeg ikke slapp ham inn. Mm. Ingen slipper inn her uten avtale. Ja, Og herr Gram, hvordan reagerte han? Han var veldig sliten. Ja. Han sa noe om fortiden. Husker du ordlyden? Ja, min herre. Han sa at fortiden alltid kommer tilbake. Og fortalte du noen andre om mannen? Jeg har sagt det til Emil. Ingen flere. Så hvis det var alt ja, Den kvelden, hva skjedde? Mons Gram pleide å drikke et glass rom hver kveld som jeg brakte til ham. Eh, eh, gjorde du det den kvelden? Den kvelden, den var annerledes. Monsieur Martin han er nettopp gått. Ja. Monsieur Emil er på besøk. Jeg var på vei fra salongen da han er gått inn i hallen og sett på meg. Han vinket, og jeg stanset. Han kom bort til meg og sa at han kunne ta brettet. Emil tok brettet med glasset. Han sa at den kvelden han kunne beringe rom til sin bror. Og så vinket han til meg at jeg kunne bare gå. Så du Emil igjen senere? Jeg hørte at han gikk. Ja, og hva med Mons? Så du ham? Ja. Hæ? Ja, jeg var inne på kontoret før jeg gikk og la meg. Ja, for å hente glasset? Nei, nei, man pleier å la det vente til neste dag. Hm. Jeg har lett etter mine nøkler. Jeg trodde at kanskje jeg hadde glemt det på kontoret til Mons Gram, men det var ikke der. Og da så du ham? Ja. Han hadde sovnet. Han satt i sin stol og sov. Hørte du han puste? Jeg trodde at han sov. Han har sovet slik før. Sånn. sånn. Med hodet bakover. Men ja, han kan ha vært Kanskje han var død. Men jeg så ikke det. Og hvis du spør meg om jeg hørte ham puste Så nei. Takk skal du ha. Er du detektiv? Eh, nei da, jeg er her bare for å hjelpe Njål. Er du virkelig her? For ham? Jeg håper jeg kan hjelpe. Ja, takk skal du ha. Merci. God natt. Bon nuit. Bon nuit, ah. Jeg får ikke sove. Jeg får ikke sove. I stedet ble jeg liggende og bla i medbrakt lesestoff. Voodoo in Haiti av Alfred Metraa. Then they take the road to the cemetery, deviously and at a run, trying all the time to disorientate. Altså, de etterlatte forsøker å forvirre den døde med raske omveier til kirkegården sånn at liket ikke skal finne veien tilbake til sitt hjem. Nettopp. Jeg har hørt om noe sånt for ikke så lenge siden. Er det noe der? Er det en rotte? Det høres ut som Njål. Den rotten skal dø! det venter jeg på! Hva skjer? Hva i all verden? Hvor, hvor, hvor kommer det? fra? Yes! Yes! Hva er det du har gjort? Kan ikke du fortelle meg hva jeg har gjort? Monsieur! Solitude! Monsieur Kjell! Ja, hvor kommer det fra? det, det, er fra soverommet til Gunnhild. Ja, ja. Programmet. Ja, hvor? hvor? Ja, ja, ja, der, der. Jeg skjøt en rotte. Njål! Ikke gjør det! Det sto en mann der. Han er gått helt fra vettet. Han skjøt ham. Monsieur Njål. Hvem har du skutt? Han ligger der ute. Ja, ja, jeg skal se etter. Legg fra deg pistolen, Njål. Han er ikke helt død, nei. Se på meg, Njål. Se på meg. Gi den til meg. Njål, gjør som han sier. Ikke rør meg. Njål, gi meg den, ellers må jeg Njål. Hva er det vi gjør med rotter? Åh. Håper ikke denne stolen er antikk. NRK Radioteatret har sendt annen del av Voodoo på vestkanten, en krimserie i fem deler av Knut Nærum. De som var med Kjell Nilsen, Espen Reboli Bjerke, Åbron Quist, Kim Haugen, Njål Gram, Jonas Strand Gravli, Emil Gram, Johannes Joner, Gunhild Gram, Ulrikke Døvigen, Martin Hoff Pil, Kyrre Haugen Sydnes, Elisabeth Hoff Pil, Ingjerd Egeberg, Sara Hoff Pil, Katrine Thorborg Johansen, Cornelia Kjersti Tveterås, Solityd Lomær, Anne Marie Ottersen, polsk arbeider Bartek Kaminski og brødrene Framnes, Svein Roger Karlsen. Dramaturg Mathias Kalmeier Manusbearbeidelse Arne Barka og Else Barrat Due. Komponist Marius Christiansen. Produsent Øystein Kjennerud. Lyddesign Arne Barka og regi Else barat Due. Theater representerer Voodoo på vestkanten. En krimserie i fem deler av Knut Nærum. Jeg hadde ikke regnet med å måtte kaste en stol i hodet på min venn Njål Gram. Men han rettet et ladd våpen mot sin onkel Emil, og jeg ville ikke at han skulle gjøre seg til morder. Han hadde nok å stri med som det var. Ikke minst hadde hans døde far sendt ham en tekstmelding med ordene jeg ble myrdet. Gi den til meg. Njål, gjør som han sier. Ikke rør meg. Njål, gi meg den. Ellers må jeg Njål. Hva er det vi gjør med rotter? Åh. Håper ikke denne stolen er antikk. Tredje del Tegnet i teppet. Dette er din feil. Jeg gjør ikke sånn som dette her, hvis du bare ja, Hvis du ikke Njål, dette er bare deg. Au! Satan! Å, støtt den på meg, monsieur. Sånn. Kom, an, kom. Hører du meg, Njål? Emil. Ja. Jeg tror den gikk tvers gjennom leken, gudskjelov. Oh. Oh, typisk mannfolk. Aldri det ikke er noe alvorlig. Sett deg her, jeg skal hente bandasje. Jeg tar vare på denne. Våpenet fra farens skrivebord. Men Emil hva gjorde du her? Eh, nå får jeg litt følelsen av at det er min skyld at jeg ble skutt. Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg Beklager, gutten min, men det var nok deg. Jeg er for treg. Det ble ikke noe av. Hva er det du sier? Nå, nå. Hvem, Hvem er det du snakker til? Kom, kom, kom. sett deg her hos meg. Kom igjen. Nå snakker han med seg selv igjen. Akkurat som i begravelsen. Hvor, hvorfor var du egentlig her? Ja, var det ikke mor og sønn som skulle snakke sammen? Jo, men jeg fikk en SMS fra Gunhild om at Njål ville ta den praten med henne så fort gjestene var gått og du hadde lagt deg. Hun skrev at hun var redd for hva han kunne finne på, så hun ba meg holde meg klar på terrassen. Vinduet sto på gløtt, så jeg fikk med meg det meste. Ja Njål beskyldte henne for å ha inngått et slags forbund med meg om å drepe Mont, sånn at jeg kunne Ja, og så videre. Au! Ja, ja, sitt stille. Ah, å, se der, ja. ja det blødde visst litt mer enn det jeg trodde. Men Njål ble stadig mer høyrøstet, så jeg kikket inn, og der sto han med pistolen mot hodet hennes, herre Jesus. Monsieur Gram. Ja, ja. EJ. Eh, å ja, ja, takk. men før jeg var helt inne i rommet så hadde han skutt. Oh, han er helt borte. Stakkars gutt. Oh, hvordan går det med deg? No, ikke tenk på meg, Gunhild. Oh, monsieur, s'il vous La meg behandle deres sår. Går det bra med deg? Oi, jeg overraskende bra. Dette kan gjøre litt vondt. Ja, jeg rev av akillesen en gang. Det var vondt. Au, au! Jobb, ja. Fattern brukte det mot alt. Jeg går ut fra at dere ringer politiet. Politiet? Nei, nei, nei. nei, nei. Nå sover vi på det, og så kommer vi til bunns i saken i morgen. Når alle føler seg eh, piggers. Solityd. Finnes det paralgin forte i huset? Vims. Ja, ja, tre av dem. Njål må gjerne skylde ned med noe sterkt. Så får du ham i seng og sitter hos ham til han sovner. Ja, eh, jeg stikker nå. Åh. Det ville neppe være bra for noen av oss om vi skulle ha mer med hverandre å gjøre nå i natt. Så godt hvis dere kan. Merci beaucoup. Kjell, gå og legg deg. Hvis de bare vil bli med meg, monsieur Njål. Jeg skal gi dem en støttende hånd. Kom. Er det en pistol? Er det fars? Nei, Vi snakker om det i morgen. Gutten min Han klarer seg. Det var bare en lek. Bare teater. Han skjøt Emil. Han siktet på deg. Det var ikke meningen. Han skulle bare skremme. Ja, I så fall så fikk han det til. God natt. Da var det enda godt du ba Emil komme og passe på. Kjære deg, nå er jeg ikke helt med. Passe på? Ja, du sendte ham en melding. Ba ham komme hit. Kjære vene, jeg sendte ham aldeles ikke noen melding. Obron, du ba meg ringe hvis det skjedde noe av betydning. Ja vel, Nilsen. Du ringer meg ti over halv to natt til søndag. Betydning? Jeg, jeg, vet ikke hvor jeg skal begynne. Det... Nei, i så fall kunne du ha ventet med å ringe til du fant et sted. Ja, Njål har skutt onkelen sin i leggen. Hva? Når skjedde dette? Nå nettopp. Jeg ba deg holde øyne og ører åpne, Nilsen. Har politiet vært der? Ja, Familien har en sterk motvilje mot dem. Det Ja, det er noe overklassen deler på forbrytere. Ja. Altså, ja, få høre. Ja, jeg... Fra siste gang du ringte. Ja, jeg tok en drosje opp hit i går kveld. Det går på 517 kroner, som er rundet av til 550. Litt mindre detaljert, da. Jeg fortalte ham om den dramatiske hendelsen, skuddet og Njåls merkelige oppførsel. Flott. Gå bort til Emil Gram. Ja. Sørg for at ingen ser eller hører deg. Ta med pistolen, men hold den ute av syne. Du tar den bare frem dersom det står om livet. Ja. Du skal gi ham en beskjed fra meg. Du, du, du ringer på, eller banker på, skyt i lufta. Gjør hva som helst til han våkner. Ja, men... Hvis han lever så ringer du meg i morgen. Hvis ikke, ringer du med det samme. Hva går dette her ut på? Hvis han åpner, så ber du om å få se på telefonen hans. På meldingen han hevder å ha fått fra svigerinnen. Så sier du at han må lukke alle vinduer og låse alle dører. Ja, ja, men... Jo, han må unngå å vise seg i vinduene, og han må holde seg bak flest mulig låste dører. Du har ikke tenkt å la meg vite hva dette handler om? Det stemmer. Jeg griper hardere om pistolen i frakkelommen. Stikker den ledige hånden i den andre lommen på. Det er noe der. Jeg tar det ut. En slags Jeg tar frem mobilen og slår på lommelykten. Det er en pute av lær, men det er sydd et ansikt i den. Et enkelt ansikt med hvite plastperler til øyne. Døde øyne uten pupiller og en tynn, lys tråd langs den øvre kanten. Men det er ikke en tråd. Nei. Det er hårstrå. Mørkblondt. Sju-åtte centimeter. Mine. åpne, da. Kom igjen! Ja da, ja da, ja da. Neimen, Kjell. Hei, du. Han er i live. Gudskjelov. Du får du ikke sove, du heller. Eh, kom inn, så skal du få deg en liten light cap eh, Nei takk. Jeg bare du virker litt stresset. Har du sett noe mer? Mannen er fullstendig snydens. Han klarer nesten å skjule det. Pistolen tynger ned frakken min. Håper han ikke ser det. Jeg kommer egentlig for å be deg om uh, eh, ja, ja, ja, to, to, ting. Ja, jeg forstår. Du er homofil? Nei, nei, nei. Det første jeg vil be deg om, er at du viser meg telefonen din. Hva, telefonen eh? Ja, Du sa du hadde fått en melding fra Gunhild hvor hun ber deg komme og holde vakt utenfor. Ja, det stemmer, det. Og nå vil du se telefonen min for å se om jeg snakker sant? Eh, ja takk. Det er vel et strengt tatt et ganske kraftig uttrykk for mistillit. Så jeg tror jeg må avslå den. Eh, og den andre tingen var Jeg må be deg om å låse alle dører. Ja? ja og holde deg unna vinduene. Ja, på et låst rom. Har, du flere dører, så låser du dem òg. Du skal i hvert fall ikke ha noen nightcap. Du har fått nok. Ja, det er ikke jeg som ber om dette. Jeg jobber med en som jobber med politiet. er han full, da? Eh, nei, dere har jo ikke ringt til politiet. Vi var jo enige om å la det være. Jeg har ikke ringt politiet. Har du hørt om Åbron Quist? Nei, men han er vel en venn av deg, da. Hva er det der? Er det en pistol? Uten å tenke over det står jeg plutselig med pistolen i hånden. Bare gjør det, OK? Ja da, ja da, jeg skal gjøre det. Jesus. Det er en måte til melodrama. God natt. Hvis du lar den pistolen ligge i gangen, så, så kan du få en liten nightcap likevel. God natt. Bare en ting. Eh, hvis det er så veldig farlig for meg å vise meg i et vindu, hvorfor er det da trygt for deg å være der ute? Jeg har ikke noe svar på det spørsmålet. Himmelen er dyp fiolett med lysere trevler av grå skyer. Over Oslogryten der nede ligger det sedvanlige gule lokket. Jeg får en følelse av at jeg ikke er alene. Hallo? Er det noen der? Jeg tar frem pistolen. Venter. En vag skygge forsvinner bak et tre. Jeg lister meg stille etter. Nei, ingenting. Jeg må ha forestilt meg det. Går videre. Der er den store granen med offerstedet. Et grøsser ved tanke på stammen som er dekorert med blod og fjær, og stikker den ledige hånden i lommen og kjenner talismanen. Den minner meg på noe Oberon nevnte. Et rituale. Jeg tar frem mobilen og slår på lommelykten. Trestammen gaper som en overrasket munn. Et hulrom jeg stikker hånden inn i hullet. Skal vi se Og bare ikke insekter. Det fikser jeg ikke. Åh. Her er det noe. Hardt. Jeg tar det ut. En beholder. Hvitglasert leire på størrelse med et kaffekrus og surret inn i pakkehysing. Hva er dette for noe? Stearin? Ok. Eh, Skjære over rysingen. Nøkler. Ok. Negler? Antagelig fra en død mann. opplevelsene fra natten slo mot meg. Neglene. Det minner meg på noe. Jeg må ringe henne. Hun er vel oppe nå. Hei, det er Carla. Oh. Eh, hvem snakker jeg med? Ja, dette er Kjell eh, Nilsen. Grav-Nilsen. Jeg var innom dere på begravelsesbyrået på torsdag. Ja ja, forfatteren. <laughs> Ja. Så har jeg gitt deg dette nummeret? Jeg, jeg, jeg fant det på nettet. Ah, så du har eh, Ok. Men eh, hvordan går det med dere? Med oss? Familien. Å, oh, du, det går eh, Ja, som forventet. Du, det, det, var en ting du nevnte ja, Det har forresten med henne å gjøre. Tante Gunhild, du sa at hun ble med i bilen fra Eilif Gramsvei. den natten med avdøde onkel Mons. Til kapellavdelingen. Ja. Vi ordna det formelle med legen. Hun dro og ville avdøde på båret. Så ville fru Gram absolutt være med. Ja. Det er noe vi pleier å tilby. Det går tre i forsetet. Men det var måten hun oppførte seg på. Ja, måten? Ja, hun hadde noen merkelige forslag til hvilken vei vi skulle ta. Omveier. Og, og, og så måtte vi kjøre fort. Litt som om hun var redd for at dere ble forfulgt? Kanskje. Ja. I denne jobben venner man seg jo til at folk oppfører seg irrasjonelt. <laughs> Men hvorfor spør du? Tror du det var hun som var i krypten? Uh, nei Vel, jeg Har du snakka med Kvist? Nei. Hvordan det? Altså, det er ikke en sånn sak. Det er ikke noe du kommer til å skrive om? Uh, nei, det blir jo i familien, dette. Kanskje du skulle? Uh, snakke med han? Jeg vet ikke. Ja, hvis det er noe mer du lurer på, så Ja da. Ja, Da har du jo <laughs> nummeret mitt. Ja, ikke sant. Ja, ja. Hvis ja, hvis Ja, den, den er god. Ja, ah, Idiot. Jeg har lovet Kvist en rapport, men først må jeg slå av en prat med Gunhild Gram. Og før den tid Du verden. Gul Ferrari. Lav som et akebrett. Hm, hvem kan det være? en kjapp dusj og en ren skjorte. Så er jeg klar for frokost og et møte med Ferrari-folket. <laughs> og så sier hun ikke sånn Jeg fikk en veldig god champagne en gang, men den var spansk. <laughs> <laughs> Det er funny! Dette må være seilvennene. Gutta, dette er Kjell, forfatteren. Ja. Njål er en overraskende fin form til å være en mann med ispose på hodet. Hei. Ja, Henrik, hyggelig. Ja, Kjell, hyggelig. Pelle, hyggelig. Eh, Kjell, eh, ja, hyggelig. De heter Henrik og Pelle, og sånn ser de jammen meg ut. Lyse lugger. Eh, Pelle har forsynet meg pannebånd. Klær med små hester å ankre på. Synd du ikke kan være med lenger. Ja, det var jævlig synd, ass. Jeg sa at du er for opptatt med å skrive. Uh, ja, eh, jo um... Husker han ingenting fra i natt? det er dritt med å være forfatter, ikke sant? Du er nødt til å skrive. Du <laughs> er nødt å skrive! <laughs> ja, Så dere skal på fjorden i dag? Til eh, Hvaler og forbi. Mm. Har rett og slett tenkt å gjøre svenskekysten i Henriks båt. Ja vel. Du blir borte en stund, da? I utgangspunktet hadde jeg tenkt å bli hjemme sammen med mor, men så nevnte onkel Emil at det ville være en god ting for meg å komme bort litt. Nei, Det var jo han som tok kontakt med oss, da. Eh. Onkel Emil? Ja, ja. Kaffe? Ja, takk. Solitude, kaffe til Kjell. Oui, monsieur. Egg og bacon og toast og juice. Beste som finnes på en søndag. Oh, bacon. To ord med deg. Hæ? Du har en kul i hodet, ikke sant? Mm. Husker du hvordan du fikk den? Jeg tror noen slo meg det som skjedde i natt. Hvor mye husker du av det? Alt, tror jeg. Det rare er at jeg ser det utenfra. Hæ? Som om det var en annen som holdt i pistolen og skjøt onkel Emil. Men jeg trodde faktisk at det var en tyv på vei inn i rommet. En som ville skade mor og meg. Egentlig er jeg en feiging. Jeg har aldri vært i en slåsskamp. Normalt i en sånn situasjon ville jeg bare falt sammen i en haug. Men det var som om en annen styrte hånden min. Enda godt at jeg ikke traff ordentlig. Nå må du spise. Får dere plass, gutter? Ja. Må dere ha det fint, da, gutter. Vær forsiktig. Alltid forsiktig. Jo, jo. Du, hva mente du med at noen styrte hånden din? Kjell, Kjell. Jeg er veldig glad for at du har stilt opp, men du må roe ned på Rogra. Dette er ikke et mysterium som du skal løse, OK? Ja, jeg skal roe ned. God tur, da. Ha det, da, fru G. Ha det. ha det bra, da. Pass godt på hverandre. All aboard! All aboard! nesten jeg må ta meg et bad. Du bare lar ham dra. Som det. Ja, han spurte ikke om lov. Jeg kan ikke passe på han. Det er det som jeg har fryktet. Que Dieu et de la misericorde så nærme. Unnskyld? Jeg ønsker dem bare en god tur. Men det du sa, hva betyr det? Det betyr nåde på hans sjel. Monsieur Schell, pass dem for de rike. De bruker dem så lenge de vil. <laughs> Hva? Jeg sa vær forsiktig. Ja øh, Vet hvor Gunnhild gikk? Hei, hei, Kjell. Hei, hei, hei. Du, hvis du har lyst på en dukkert, så finner du sikkert en badebukse på Njåls rom. Jeg fant krukken. Hva for en krukke? Den du la neglene hans i. Hva snakker du om? Jeg tror du vet det. eh, nei <laughs> Skulle ikke du hjelpe Njål? Ikke komme med merkelige Nekter du for at du kjenner til dette, Gunhild? Jeg snakker om krukken, hvor man tar vare på hår og negler fra den avdøde, sånn at sjelen hans skal finne veien over i det neste livet. Det har da vel ikke noe med njål å gjøre? Alt har med ham å gjøre. Han vet ikke lenger hva han gjør, og det er bare hemmeligheter uansett hvor han snur seg. Hva er det du insinuerer? Tror du Gunnel, at jeg Gunnel, jeg respekterer at du tror på noe annet. Og at jeg derfor er gal? Nei, jeg har ingen grunn til å si at det du tror på, ikke virker. Det virker! Nettopp. Det var deg. Du fikk borebilen til å ta omveier. Det var du som tegnet kors i panden på din Min døde mann. Det var deg. Du vet ikke Jeg vet at du gjør dette for å beskytte Mons, ånden hans. Det er en gåve. Du tror Du tror på voodoo? Det begynte på Haiti. Hæ? Det var en konflikt på farmen. Mons var innstilt på å innfri kravene, men andre eiere sa nei. Han fikk skylden, så det var ham de angrep med magi. Gift. Han lå til sengs med grusomme magesmerter. Det var da jeg forsto at noen var ute etter oss. Noen som hadde alliert seg med en bokår. Så jeg gikk til den lokale hongaen, voodooprest. Han sa hva jeg skulle gjøre. Og jeg ofret dyrene og sa det som han sier, til verdens fire hjørner. Og lo han altså ånden, hørte meg. Mons ble frisk? Ja. Tror du at Bokoren kan gjøre mennesker til mm, zombier? Jeg har sett det. Hva? Hun het Bernadette Laval. Hun var det man før kalte en ågerkvinne. Alle i landsbyen hatet henne. Det hemmelige selskapet dømte henne til zombie. Hun ble funnet død. Legen sa at hjertet hadde stanset, og de begravet henne dagen etter. To måneder senere ble hun funnet, reket langs veien, ute av stand til å gjøre rede for seg, hendene fulle av treler og sår. Du så henne? Du har møtt henne. Hun jobber her. Solitude. Hun har blitt levende begravet. Hun har hørt jorden treffe kistelokket. Og nå forsørger hun sin familie der borte med det hun tjener her. Så du utførte et ritual for å beskytte Mons? Etter synet. Etter at du fikk høre om mannen fra Haiti? Toussaint hadde jo åpenbart truet ham. Både på kontoret og her. Jeg var redd for at det skulle skje igjen. Hvordan fikk du vite om Toussaint? Fra Mons. Han hadde fått historien fra Solitude. Det på kontoret var det vel Emil som fortalte. Og noe om en konvolutt som han bare hadde kastet. Det var du som la talismanen i frakken din. Det er en god I går du rusket med håret. Det var for å få tak i hårstrå. Du trenger ikke tro på et ord av dette. Men nå som du har blitt en del av det, gjør meg den tjenesten. Gå med den på deg. Til enhver tid. Kan jeg få lov til å se på mobilen min? Hvorfor det? Emil sa han hadde fått en melding fra deg i går kveld. Og du sa at du ikke hadde sendt en. Tror du jeg lyver? Nei. Kan du gi meg den badekoppen? Her er den. Har den alltid her på kommoden. Det er en sånn gammel damemobil. Ikke noe internett, ingen kode, ingenting. Den siste sendt til Emil i går klokken Hva står det her, da? 17.08. Eh, det var før middagen. <laughs> Som jeg sa. Og nå får du ha meg unnskyldt. Enten lyver en av dem, eller så har noen sendt en melding fra hennes telefon, og så slettet den. Jeg må snakke med Oberon. Stans båtturen, ring Njål Gram og be ham komme hjem. Men han har reist. Så få ham til å snu. Det neste du gjør, er å se hvordan det står til med Emil Gram. Eh, det var bare et kjøttsår. Nå! Du sa jeg skulle ringe Njål først. Gjør alt først. Ah. Ring ham på veien til Emil, og ta med pistolen. Jeg begynner å bli kjent med denne stien. Jeg må ringe Njål. Mobiltelefonen er slått av eller befinner seg i et område uten dekning. Åh, ah, for fuck's sake. Jeg får spørre Gunhild etterpå. Hun må jo ha numrene til Henrik og Pelle. Her er offerstedet. Ingen har tørket vekk blodet. Tror virkelig Gunhild på dette? Det er noe galt med huset. Det er lys dag. Huset er mørkt. Ingen lamper tent. Jeg tar opp pistolen og holder den i hånden. Er det åpent? Emil? Emil? Ytterdøren står på gløtt. Som om noen har forlatt stedet i panikk. Ikke godt å si hvem som er her inne. Ingen tegn til blod. Men det lukter av åsted. Jeg går rundt til terrassen og kikker inn. ingenting på kjøkkenet ikke der inne. Hva med stuen? arbeidsværelse Bibliotek? Er det en fot? Der ligger han. Emil Gram. På ryggen. Åpen munn. Blå tunge. Og så er det noe på halsen hans fiolette flekker, som avtrykk av kraftige fingre. Ah, hvor lang tid bruker Kvist? Det kommer an på om han sykler. Fra Uranienborg og hit? Han kan styre seg for biler. Makan! Overbetjent Naima Khan, en av Kripos fremste etterforskere før fylte før. Jeg har fortalt henne alt jeg vet, unntatt det om Gunhild Grams tro, som jeg anser å være en privatsak. Ja, da kommer han forresten. Du trenger ikke låse sykkelen. Khan! Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Hei. Jeg har fortalt henne Ja, det er fint det, Nilsen. Takk for sist. Kvist hjelper politiet på frilansbasis stadig oftere nå som det er pålagt å bruke 5 av sitt budsjett på kjøp av eksterne tjenester. Funnet noe i huset? Ingen spor av gjerningsmannen, hvis det er det du mener? Det finnes alltid spor, Kan. Vi har et lik. En mann som tidligere på kvelden visstnok ble truet på livet og skutt i leggen. Og vi vet hvem som skjøt. Ja. Dessuten har vi en bekjent av deg som tilstår å ha vært på åstedet med et ladd våpen. Ikke bare én gang, men to. Ja, men hør nå her. Var... Nilsen gjorde som jeg ba ham om. Hvis du mener at han har noe med dette å gjøre kan, så får du gi ham status som mistenkt. Hvis ikke, så lar de jobbe med meg som vanlig. Han ringte 112. Jeg skal gi han det. Og beboerne ble oppringt og bedt om å holde seg inne til politiet kom. Inkludert polakkene som jobber borte hos Hoffbil. Ja. Så dette er altså blitt en sak for Kripos. Det skulle alltid være politidirektøren som har Ordre fra høyeste hold. Da blir det større enn dette, så snakker vi om kongefamilien. Jaha Jeg har sendt mine folk for å ta opp foreløpige vitneforklaringer. Ja, flott. Sørg for at alle blir hvor de er, til også jeg har fått snakket med nordmenn. Hvis du sier det, så. Og så har vi funnet Han? Hvem er han? Lending, ny på rettsmedisinsk. Hva kan du fortelle? Kvelning, halsgrep, strupehodet presset inn, luftrøret knust, oksygentilførselen stanset. Drapsmannen må ha vært sterk i klypa. Etter hjernetemperatur og stivhet å dømme vil jeg si at offeret døde i natt en gang mellom tre og syv. Huh. Og kopi til deg. Takk. Hva var det dere hadde funnet, sa du? Vi kan ha funnet et spor ved siden av liket. Det er vel noe for deg, Kvist? Eh, jeg vil gjerne se det nå. Jeg skal se etter om vi har noen ekstra drakter i bilen. Få minutter etter har vi skiftet og går tilbake rundt huset til sydveggen, den som vender mot fjorden. Følg etter meg. Vi kan gå gjennom terrassedøren. De krasse lampene på terrassen tegner skarpe skygger og får scenen til å fremstå som et diorama. Der inne. Og det var slik du fant ham? Akkurat sånn. Tre teknikere er opptatt med fotoapparat, lasermåler og nettbrett. Den fjerde sitter på knærne og plukker noe ut av teppet med pinsett. Så kan dere ta disse på føttene. Akkurat som å være hos tannlegen. har bilde av det her på nettbrettet. Ja. Vi kan se på fingeren først. Hvis jeg zoomer inn her nå. Mm. Ser du det, Kvist? Ja. Under neglen der. Mm. Er det fiber? Det er korte, blå fiber, som i teppet. Ja. Og så tegnet. Ja, se der. Han er altså krafset i teppet. Ja. Brukt sine siste krefter til å fortelle oss hvem morderen er. Ja. Er det en bokstav? Det ser sånn ut. Mm. Ja. En N. Kan det være en for Njål? Ja. Eh, nevøen hans. Ja, nettopp. Han tar fortsatt ikke telefonen. Verken han eller de to andre. Vi kommer til å sende ut et varsel til alle kamrene i Østfold. Og, og til våre kolleger på den andre siden mm. av grensen. Men hvis vi... Ikke ta på han! Men, ja, jeg tar ikke på ham, Khan. Hva er det der på halsen? Ja, i, i, ikke de indre blødningene. Det er noe utenpå huden. Ja. Se, i, i, omkring fingeravtrykkene. Ja. Det ser ut som jord. Ja. Vi må analysere det før vi kan si noe mer. Mannen kan ha blitt kvalt av en som hadde svart jord på hendene. Mm. De døde reiser under jorden. Hva? Mm? Det var ingenting. Vi går tilbake til ytterdøren. Sto døren sånn? Nilsen? Ja, omtrent sånn. En liten sprekk. Eh, noe annet som sto åpent? Nei, ikke det jeg kunne se. Terrassedøren var stengt. Ja, Vi kan bekrefte det. Jaha. Alle andre dører var lukket. Alle vinduer lukket, med haspene på. Du er sikker på at drapsmannen ikke forlot huset etter at du ringte politiet? Ja, jeg sto der under halvtaket foran garasjen og ventet helt til de kom. Men Hvordan kom politiet inn gjennom porten? De ringte på de to andre husene. Det var datteren i 1C som slapp oss inn. Hoffpil sånn ja. Sara. Ja. ja, så da Nilsen kom hit i formiddag, hadde morderen forlatt åstedet. Han øh, må altså ha brukt hoveddøren. Det ser sånn ut, da. Jeg husker noe Emil Gram siterte for meg. En trussel. Deres murer Deres murer kan ikke holde rettferdigheten ute. Har dere funnet telefonen hans? Ja. Når vi sendte en melding sendt fra Gunne Gram i går kveld oh. etter klokken halv elleve. Eh, meldinger skal vi se. Ja, her er den. Sendt elleve minutter på elleve. Fra Gunhild. Ja, få se. En skremmer meg. Skal treffe han på mitt rom nå. Kan du komme hit og stå på terrassen? Ikke grip inn før du må. Ikke. Okay. Hun sendte faktisk meldingen. Ja, noen har gjort det fra hennes telefon. Det kan ha vært henne. Men hvem andre hadde adgang til hennes mobil? Ja, alle. Hun har den alltid på kommoden i hallen. Altså Hvem som helst kunne ha gjort det. Må man ikke bruke fingeren til ID? Eller kode? Ikke denne her. Denne er gammel. Gammel telefon. Men du sa at gjestene gikk før dette, i halv elleve-tiden. En av dem kan ha kommet tilbake og sendt meldingen. En tanke slo meg siden Emil Gram ble myrdet, styrker ikke det sannsynligheten for at hans bror også ble det? Okay. Vi holder oss til den lille kretsen. Det er piggtråd rundt hele eiendommen, og porten er låst døgnet rundt. Så ingen utenforstående har koden? Ja, de sier så. Hm, men noen kan ha kommet seg over muren? Da må man jo ha brukt stige eller klatrekrok. Ja, risikabelt begge deler. Ja, hvis man vil unngå å bli sett. Så det er mulig, men lite sannsynlig. Dessuten tyder mye på at morderen ikke var en tilfeldig inntrenger, men en som Gram kjente godt nok til å slippe inn midt på natten. Karen! Ja, Akselsen! Bare vent litt. Jeg må få igjen pusten. Ta den tiden du trenger. Er det slutt på fysiske minstekrav i politiet? Bare for opptak ved høyskolen. Er du, er du klar? Ja. ja. Jeg har vært oppe i hovedhuset, øverst her. Gunhild Gramshus? Ja. En god og en dårlig nyhet. Nei. Den gode nyheten er at porten har CCTV som fanger opp alle som kommer og går. Mm. Systemet gjør kontinuerlige opptak og lagrer de digitalt i tre døgn. Da blir de automatisk slettet, med mindre man har sørget for å ta en kopi. Ja, Og den dårlige nyheten? Ja det er at kameraet ikke har gjort opptak siden i går kveld. Så det finnes opptak frem til klokken 23, og så igjen fra i femtiden. Jaha, Og opptakene finnes heller ikke lagret hos vaktselskapet? Nei, dessverre. Så mm, egentlig har du ingen gode nyheter? Nei, hvis du vil se det på den måten. Jo, det finnes en god nyhet. Mm? Dette avgrenser tiden hvor noen kan ha forlatt eiendommen. Hvor eh, slår man kameraet av og på? det kan bare gjøres fra et rom i kjelleren i hovedhuset, der fru Gram bor. Men ja. Eh, hvert av de tre husene på tomten har porttelefon med kamera og fjernlås. Men det tyder jo på at det som har skjedd her, det har skjedd i samarbeid med en av beboerne. Tegnet i teppet. Hvis det er en bokstav, er det ikke sikkert at det er en N. Hvis du ser den fra en annen side, kan det være en Z. Z for Nei, jeg vil ikke at det skal være det. Men det var sånn hun stavet det da hun var liten. Åh. Hva sa du? Eh, ingenting. Sett for Sara. NRK Radioteatret har sendt tredje del av Voodoo på vestkanten, en kriminalserie i fem deler av Knut Nærum. De som var med Kjell Nilsen, Espen Reboli Bjerke, Overon Quist, Kim Haugen, Njål Gram, Jonas Strand Gravli, Emil Gram, Johannes Joner, Gunhild Gram, Ulrikke Døvigen, Solityd Lemaire, Anne Marie Ottersen, Henrik Egede, Petter Wermelid. Pelle Kalmeier, Scott Maurstad, Naima Khan, Jannike Kruse, politibetjent Akselsen, Trond Høvik, Carla Pers, Janne Formoe og rettsmedisiner Lending, Knut Nærum. Dramaturg Mathias Kalmeier. Manusbearbeidelse Arne Barka og Else Barrat Due. Komponist Marius Christiansen. Produsent Øystein Kjennerud. Lyddesign Arne Barka. Og regi Else Barrat Due. Teatret presenterer Voodoo på vestkanten. En krimserie i fem deler av Knut Nærum. Njål Gram var reist til sjøs og tok ikke telefon. Kunne han være morderen? Eller visste han ikke at onkelen var død? Det var mye jeg ennå ikke kunne forklare. Hvordan Njål hadde fått en tekstmelding fra sin far hvorfor onkelen ble kvalt i sitt hjem av noen eller noe med svart jord på henne? Mannen fra Haiti hadde truet begge brødrene. Han hadde ropt Deres murer Deres murer kan ikke holde rettferdigheten ute. Holde rettferdigheten ute. Fjerde del Mannen med den hvite hatten. Du virker betatt av datteren. Kommer det til å bli et problem? Jeg og Sara? Jeg kommer til å snakke med alle, og det er gunstig om du ikke forstyrrer samtalen med dine private sympatier. Har det vært noe problem før? Ja. Det kommer ikke til å bli det denne gangen. Jeg får meg ikke til å fortelle hva jeg tenker. At tegnet i teppet ikke nødvendigvis er en N for njå. At det kan være en Z. Z for Sara. Ja, fikk du en melding? Ja, det er fra Khan. Ingen i familien Hoff-Pil har vært ute av huset i natt. Foreldrene hevder at de sov. Datteren lå våken og leste. Hæ? Hæ? Ja, Bøker. Det er lite alibi å hente der. Ja. Hadde hun enda surfet på nettet, så kunne vi sjekket loggen. Og der har vi det arbeidende folket ved en av dem. Det er neppe søndagsfri, så politiet har åpenbart stanset anleggsarbeidet. Det ser ikke ut som om tennisbanen blir ferdig med det første. Gin dobre. Gin dobre. <laughs> Jeg visste ikke at du kunne polsk. No, ja så jest. Takk sobie, takk sobie. Ja, hva sa du? Jeg spurte hvordan det går, og han svarte sånn passe, du vet. Eh, small talk. Ja. Wie pani mam dosyć wszystkiego. første graden kradną w tym kraju. Aha. Han er lei for at han kom hit. Dette landet er fullt av tyver. Narzędzia giną i nagle są. To, Gina, Verktøy som kommer og går. Kommer og går? Jakiś durnie wziął moje kurtki i buty. Mm. Og nå både jakken og støvlene er borte. Na razie. Cześć. Hallo? Hallo? Jeg tror ikke den hører oss. Hallo? Hei! Jeg skal skru ned musikken. Ja. Ah. Du må være Krist Eh, det Jeg har lest om deg. Stakkars Emil. Også Emil, da. Aldri gjort noen for tre Bare snill Emil. Ja, det er en sørgelig affære. Har dere snakket med Martin? Ja, vi tenkte vi kunne begynne med deg. Er det greit om jeg fortsetter her? Ja. Prøver å bare på 20 km hver dag. Bra for folk i vår alder, vet du. Bra. Visst. Trener du? ser ikke sånn ut. det er best om vi får stille spørsmålene i fred og ro. Ja vel. Tar dere det opp? Jeg vil helst gjerne slippe å si ting enda en gang. Nilsen her husker det som blir sagt. Klister gjerne. Ja. Var det Njål? Uh, hva med Njål? Som drepte Emil. Det er for tidlig å si. Stakkars gutt. Han skulle ikke ha kommet hjem. Eh, hva gjorde du etter middagsselskapet i går kveld? <gasps> Ja, vi gikk hjem. Martin og jeg og Sara. Ja. Og hun gikk rett til rommet sitt. Jeg ble sittende og ta et glass med Martin. Og så tok jeg en røyk på terrassen og gikk og la meg. I ett-tiden. Mm. Martin ble sittende oppe. La du merke til noe spesielt ved Mil Gram under middagen? Ja, Det måtte i så fall være at han var litt mindre pratsom enn han pleier. Aha. Kanskje ikke så rart. Det er bare fire dager siden, vet du begravelsen. Mm. Og i dag, når våknet du? Jeg så til halv ni i dag. Uavbrutt. Vil du si at du sover godt om natten? Det du egentlig spør om, er vel om Martin kunne ha stått opp uten at jeg merket det. <laughs> Svaret er nei. Jeg våkner alltid når han legger seg eller står opp av sengen. Til og med når han forsøker å liste seg ut. <laughs> Samme med entrédøren hvis noen kommer eller går. Hva med arbeiderne? Har de koden til porten? Nei, de ringer på om morgenen når de skal inn. Så ingen utenom dere som bor her, kjenner koden? Det er bare vi. Ja. Altså Thor. Gartneren. Men han har vi jo hatt så lenge. Man må jo kunne stole på gartneren. <laughs> ja, tillit. Det er en god ting. Betyr dette at Mons også kan ha blitt drept? Har du grunn til å tro at så er tilfellet? Det er bare at de siste dagene før han døde, hadde han virket litt bedre. Bare det. Spør hun fordi hun frykter at det var mord, eller fordi hun vet at det var mord? Alle har insistert på at Mons Gram døde en naturlig død. Nå er de ikke sikre lenger. Hva med Martin? Stuen er romslig og innredet i 60-tallsmodernisme. Som om vi var på besøk hos en James Bond-skurk. Privatdetektiven. Kom inn. Takk. Oberonkvist. Martin Hoffpil. Hyggelig. Kjellen. Eh. Ja Hvordan døde han egentlig? Ingen forteller oss noe. <laughs> Han ble drept, ikke sant? Ellers hadde ikke dette vært en diger politisak. Vi skal vel ikke si så mye om det. Nei, så klart. Ja, kan jeg by dere på noe? Eller kanskje dere ikke drikker i tjenesten? Hvis du har noe juice? Nei takk, vi skal ikke bli så lenge. I, I, går kveld, etter middagen, hva skjedde? Dere har snakket med Elisabeth? Ja. Altså, vi kom hjem alle tre. Hun eh, skjenket oss et glass vin, og ja. så gikk hun og la seg, mens jeg ble sittende oppe og lese en time eller to. La meg, sloknet momentant halv tre der omkring. Sov til uh, halv ti. Finnes det noe som kan tenkes å ha villet Emil Gram noe vondt? om han hadde noen fiender. Ja. Det er da faen meg denne haiteren som er elefanten i rommet. Mannen med den hvite hatten. Ja, Hvis ikke det er rasisme å si det, da. Hvis han har en liste, så er det garantert mitt navn som står øverst. Så i løpet av i går og i natt så har ikke du hørt det ringe på porten? Ingen tegn til virksomhet i huset eller, eller utenfor? Polakkene. De var på jobb i går, og, og de kom tilbake i dag. På en søndag? De liker å jobbe, vet du, når de først er her i landet. <laughs> jeg har et spørsmål som gjelder torsdag i forrige uke. Ja, da Mons døde. Mm. Eh, hvordan det? Eh, tror dere at drapet på Emil har noe med det å, å gjøre? Det kan i hvert fall ikke utelukkes. Ifølge Emil Gram hadde broren hans for vane å drikke et glass rom hver kveld. Eh, det stemmer, men, men ikke den kvelden. Jeg var jo der. Ja vel? Jeg kom da Emil gikk han sa at Mons ikke ville ha, så det var eh, Emil som drakk det glasset. Og drakk Mons noe mens du var der? Ja, ikke det jeg kunne se. Tror dere at han ble eh, forgiftet? Det er for tidlig å si. Men hva gjorde du hos Mons? Jeg var innom med noen tegninger til en eh, ny kampanje som vi diskuterte, og så ja, så dro jeg. Ja. ja, vi skulle gjerne hatt en prat med din datter også. På rommet sitt. Opp trappen, andre til høyre. Takk. Kjell, ja. hvordan eh, går det med skrivingen? Kommer inspirasjonen til deg? Jeg jobber med det. ja, ja. Signe arbeidet. Ja. Jeg ser ham for meg. Mons Gram. Den gamle mannen stavrende hjemover fra graven. Tomme, hvite øyne og jordflekkete, mørk dress. Oppover Holmenkollveien onkel Emil, da? Ja. Er det sikkert at det er noe kriminelt? Ja, dessverre. Alle var jo glad i ham. Altså Altså, unntatt um, Njål? <laughs> Ja. Han har oppført seg litt rart i det siste, men Men <laughs> han ville jo aldri Altså, vi lekte alltid hos onkel Emil da vi var små. Det var der vi hadde Hvis hun spiller, er hun strålende. Hun kunne kanskje hatt et motiv for å drepe Njål, siden han dumpet henne så brutalt. Men han er jo fortsatt i live. Og hva med onkelen? Hadde du noen grunn til å ta livet av ham? Dine foreldre, Sara, sier at du lå og leste utover natten? Ja. Jeg prøvde å lese kontraktsrett, men eh, det er ikke bare bare. Jeg prøver fremdeles. Den analogiske anvendelse av lovreglene. Hvor lenge var du våken? Eh, til eh, Det må ha vært sånn bortimot fem om morgenen, tror jeg. Hørte du noe utenom det vanlige? Nei. Nei, jeg hadde øreplugger, så det Dere tror det er njål. <laughs> ikke sant? Det er ikke jobben vår å tro. Jobben vår er å vite. Ikke, ikke din jobb. Det er oppgaven. Men dere vet ikke. Vi har bare så vidt begynt, Sara. Jeg prøver å gi henne et sånt 'det ordner seg'-smil. Håper det ser ut som om jeg tror alt hun sier. Hun smiler tilbake. Håper hun er uskyldig. Ingen av dem nevnte skudd i går kveld. så har de vel ikke hørt det heller. det var ganske høyt. Men det er over 100 meter mellom husene. De ligger på hver sin side av den kollen. Skuddet ble avfyrt innendørs, ikke sant? Og på motsatt side av huset. så... Nei, jeg er ikke overrasket. Ja, Men at politiet ikke har spurt dem? Ja, politiet forteller kun det de må, Nilsen. I likhet med deg. Men hva som enn drepte Mons Gram, så var det ikke rommen. Og konvolutten fra Tosset kom aldri frem. Det høres ut som om noen bader. Ja, de har et basseng foran huset. Det er antagelig Gunhild. Altså Njåls mor hun liker å svømme. Eh, er det Njåls vindu der oppe? I andre etasje? Mm. Tror du han klatret ut i natt? Jeg driver ikke med tro. Det er lite produktivt. Hva ser du etter? Ja, Det er ikke så nøye. Jeg fant det ikke. Kunne godt ha bodd her. Kanskje hvis du skrev bedre bøker? Ehm, nei, det kan ikke være det samme. Hallo! Nei, nei, ikke nå. Vær så snill. Jeg kan ikke snakke om det. Dere får bare ha meg unnskyldt. Mitt navn er Oberon Quist. Jeg vet hvem du er. Men nå er det blitt for meget. Ja. Først Mons, og så Emil. Ja, eh, jeg kondolerer. Jeg tror ikke noen kan forestille seg hva de går igjennom. Du kan bare si du til meg. Å, Kjell. Hva er det vi har dratt deg inn Det går bra. Ingen kunne ha forestilt seg at det skulle ah, Jeg er så glad for at Njål er på sjøen sammen med dem. Ja. Kanskje det er like godt at han ikke får beskjed. Eh, så du har ikke hørt fra ham siden i morges? Jeg har forsøkt å ringe, men han slår vel på tråden i kveld. Han pleier å gjøre det. Er det mulig at Njål mistenkte Emil for å ha noe med din manns død å gjøre? Jeg orker nesten ikke å snakke om dette. Eh. Men dere vet da hva det var som drepte Mons? Og som nå har drept Emil? Vi vil gjerne høre det fra deg. Politiet kan ikke løse dette. Eh, fru Gram, ble din mann drept av en bukår? Hun ser på meg. Jeg lovet henne at dette skulle bli mellom oss. Jeg trodde jeg kunne beskytte ham. Men murene kunne ikke holde magien ute. Da det var Emil som ble truet, forsøkte jeg å overtale ham til å la meg hjelpe. Man må jo gjøre det man kan. Har du møtt ham, mannen fra Haiti? Chrétien Toussaint? Jeg vet at han kom hit og ville inn dagen før Mons døde. Emil og jeg så det selv, opptaket fra porten. Aha. Mannen virket jo aldeles forstyrret. Tok dere en kopi? Alt slettes av seg selv etter noen dager. Du øh, må jo ikke spørre meg hvordan disse tingene virker. Det er bare å se selv, det står nede i gangen. Politiet sier at opptakene fra i natt er slettet. Å, det var da rart. Hvem kan ha gjort det? Det kan vel alle som er innenfor porten. Du skjønner, jeg låser aldri. Fru Gram, kan vi få se på Njåls rom? Ja. ja. Som du ser, alt står visst som da han gikk på videregående. Du verden. Se der. Mm? En hodeskalle. Noe så barnsk. <laughs> Alle kunstneriske unge menn ønsker seg en hodeskalle. Denne er riktignok av plast. Hvor er nu ditt spotske vidd? Å være eller ikke være. I alle dager, Nilsen, det er ikke være monologen kommer i tredje akt. Og hodeskallen dukker opp i femte når Hamlet møter graveren. Ja, hvis du sier det, så Jeg hadde ventet bedre av deg. Han går ned på kne og studerer vinduene, sprossene, karmene på veggen under. Ja, akkurat. Eh, akkurat hva? Det er på tide å slå en prat med mademoiselle Solitude. Jeg tror hun lager middag. Excusez-moi, mademoiselle Solitude. Ah, oui. Eh, de fulgte monsieur Njål til sengs? jeg eh, Jeg har tatt av ham skoene og lagt ham til seng. Han har ligget der og jamret seg, snakket om hele verden. Jeg vet ikke om han trodde han var alene, så jeg gjorde som monsieur Emil har fortalt. Og gikk til medisinskapet på badet og fant tre tabletter som jeg har gitt ham. Og de så at han sørget dem? Med naturalement. Og en brandy. Sovnet som en tresko. Er det sikkert at han sov? Monsieur Njål kan ikke narre meg. Jeg har kjent ham siden han var så liten som så. Og så trakk de dem tilbake? Jeg var redd for at han kunne gjøre noe dumt, så jeg satte stolen foran døren, og der ble jeg sittende. Våken? Jeg sovnet til slutt. Og så våknet jeg klokken halv åtte fordi jeg hadde satt klokken min på alarm. Jeg skulle lage frokost, og da lå han fortsatt der. Hva med vinduet? Det var lukket. Han liker å sove med vinduet stengt. Du har uh, sagt at det hviler en skygge over ham? Det er vanskelig å se det før man tror det. De er en god mann, monsieur. Men de er ingen troende. Det kan. Uh, takk for hjelpen, mademoiselle. Ja, det er Kvist. Kvist, vi har gjort et funn i eh, et tre. Ja, ja, ja nettopp. Eh, eh, Nilsen her, han vet mer om det. Oh. Ja, hei, det er Nilsen. Vi har funnet en krukke ja. med negler i, i, i et hult tre. Ja, den, ja. Offerstedet. Der går vi. Men hvis du visste om dette, hvorfor har du ikke sagt noe til meg? Ja, fordi Åbron ja, Fordi jeg trodde det ikke hadde noe å si. Du har en del forklaring til gode, Nilsen. Jeg må forklare meg. Ingen vil forklare meg noe. Nei, nei, han klatret ikke ut av vinduet. Eh, hva? Du kikker opp på vinduet til Njåls rom, svarer han nei. Det finnes ingen tegn til at noen har satt en stige på plenen under. Ja, jeg så etter da vi kom. Og ingen tau på rommet, ingen feste for branntau eller, eller, tegn på at noe har vært bundet rundt vindusstolpen. Ja, så han har vært på rom hele natten. En annen sak er om hun var det. I solitude? Mm -hmm. Kan hun ha kvalt Emilgran? Ja, hun er utvilsomt sterk nok. Ja. Og han ville ha sluppet henne inn. Merk at hun ved å gi Njål alibi ja. samtidig gir seg selv et Det er fortsatt noe du ikke forteller meg. Men Nilsen, jeg regner med at du legger sammen to og to uten min hjelp. Ta nå for eksempel Men bare ta den. Jeg har forstått at det alltid er viktigere å snakke med dem som ikke er til stede. Hallo? Hello? Oh, hello. We need to talk. Yeah. Mm-hmm. Mr. Christ, thank you for inviting me. Mm. You have a very nice house. Thank you. Uh, sugar? Yes, please. Toussaint. Yes, so, uh, Mr. Toussaint, uh, we just have some points that need clearing up. Like, um, where have you been since Thursday? Uh, I have seen your fair country. Huh? Framnes took me to his mountain lodge and we went fishing. We caught so many trout. One was this big. Det var en jævlig diger ørret. Men jeg tror ham. Toussaint har vært på hyttetur. And there has been no way to contact you. No, no. Why? No, the last time at Grand Coffee I was thrown out. And I became afraid maybe they uh, would have called the police. So neither Brother Farnes nor myself have answered the phone. I have had some bad experience with the police in my own country. Selvfølgelig. Han er jo en fagforeningsmann. I came here on behalf of the workers to tell the truth so the Norwegian can make some changes. Ja vel? If not, terrible things will happen and the men get angry. Some talk about using machetes. That is why I came to Norway. Han er ikke en bokår, ikke en trollmann. What did you mean by the dead will not leave them alone? That the dead farm workers, their fate will lie heavily on the conscience of those responsible. Kaffeplukkerne. Han kom bare til Norge for at de skal få bedre kår. So you're not a practitioner of uh, voodoo? Voodoo? Huh? Yeah. <laughs> Voodoo. yes. <laughs> no, no, no. We are not primitive people. We have machines. We are on Facebook. <laughs> Voodoo. no, but I have a cousin who believes in it. Uh, my apologies. And I wish you luck with your course. Mm. Uh, thank you. I am so sorry. I have to, to leave now. Okay. Uh, goodbye. Uh, goodbye and good luck. I, I will see you Thank you. Ja, ja, ja, han virker jo troverdig. Ja, men jeg skal uansett snakke med broder Framnes og be ham bekrefte alibiet. Eh, Kvist? Det er Khan. Eh, vi har tatt en avgjørelse. Ja vel? Vi kommer til å åpne graven til Mons Gram og foreta obduksjon. Ah. Vi er nødt til å utelukke at han kan ha blitt forgiftet. Det skjer i morgen klokken fem. Jeg våkner i mitt eget soverom. Det er mandag morgen. To døgn siden jeg sist våknet her. Klokken er minst åtte. Jeg får på meg klærne. I den ene bukselommen ligger det noe. Det er den lille dukken av skinn med mitt hår påsydd. Talismanen fra Gunhild Gran. Oberon, eh, det er Kjell. Ja takk, jeg vet hvem jeg ringer til. Ja. Khan har nettopp ringt. Ja. Det er tre ting. Hun har eh, fått tak i Framnes. Og Tosæ snakket sant? Ja, unntatt når det gjelder størrelsen på ørreten. <laughs> Videre har de gått igjennom fingeravtrykkene. På porttelefonen er det selvfølgelig altfor mange, det vil ta uker. Ja. Men i huset til Emil Gram kan vi gjøre rede for alle avtrykk. Offeret selv, hushjelpen, fru Gunhild Gram, hun har også vært innom, ja. og sønnen. Ja, og dine. Jeg, jeg brukte jo ikke hansker. Hva er den tredje tingen? Khan har blitt kontaktet av politiet i Fredrikstad. Er det Njål? Har de funnet Njål? De har tatt båten i forvaring i Engelsviken og arrestert de to andre. Henrik og Pelle? Ja. Politiet der nede gikk til aksjon etter et anonymt tips. Hæ? Det er funnet en pose med 15 gram hvitt pulver om bord. Hvorfor har de ikke arrestert Njål? Han er forsvunnet. Hæ? Vi skal snakke med dem over Skype. Khans kontor om 40 minutter. Hei, Henrik. Hei. Hei, Pelle. Oi, oi. Jeg er overbetjent Naima Khan i Kripos, og jeg sitter her sammen med Ja, jeg er Oberon Quist. Jeg er uavhengig rådgiver på denne saken. Er det Kjell også, eller? Ja. ja. Halla, Kjell. Hei, hei, Hallo, hei. <laughs> Kjell, du må si til politiet at uh, vi driver ikke med sånt. Vi er ikke narkomane. Nei. Første altså, spørsmål. Nei, jeg har aldri noensinne hatt med stoff å gjøre. da, Verken solgt, eh, kjøpt, eh, smuglet eller brukt. Flott. Da noterer jeg det. første spørsmål. Hvorfor har dere ikke vært tilgjengelige? Det var for å beskytte Njål. Ja, Han ba oss om det. Eh, for å være i fred. Han, han, slo av telefonen og ba oss om å gjøre det samme og la han ta vare på dem. Ja, litt drøyt, da. Ja, ja, men vi gjorde det. Ja, ja, altså, han trengte å komme bort fra alt sammen. Med, med faren. Ikke sant? Det er faen ikke lett å miste en far. Nei, det er altså. ikke det. Du har hatt så lenge. Ja, Helt siden du ble født. Ja. Og Har dere noen tanker om hvor Njål kan være nå? Ja, Det er vel deres jobb å finne han. Tror du han har råket ut for noe? Ja, altså, Vi tror ingenting. Eh, når så dere han sist? Nei, Det var i går, i går, kveld. Vi hadde ankret opp i Engelsviken. Eh, vært inne på restauranten på Brygga. De har ja. jævlig god fiskesuppe ja. der. ikke sant? Så det, ble noen glass til maten. da. For å si det mildt. Ja, men De stengte allerede titiden, da, så da, da tok vi lettbåten tilbake og, og, og, rigget oss til med shots. Ja, for å si det mildt. Ja, så tørnet vi den hver for oss. Det er jo fordelen med 30-foter. ikke sant? Mm. Men da vi våknet, så, så sto snuten på dekk. da, og Njåla borte. Ja, this fucking pair. <laughs> <laughs> Han hadde latt mobilene våre bli igjen, så det hadde vi mye glede av. Fikk ikke engang lov å se om han hadde sendt beskjed. Nei, det hadde han ikke. Ehm, hvordan virket han underveis? Glad? Ja, Kanskje til og med litt hyper? Ja, ikke på en narkoman måte. Det, det, hadde vi merket. Ja, Uten at vi har vært borti det selv. Det har vi ikke. Men, men, men, han tok vel noen tabletter? Han hadde jo den kulen her. Ja, shit. En, en, en annen ting. Eh, hvis idé var den turen. Hvis? Hva? Ja, altså Det Quiz mener her, er hvem sin idé? Ah, ja, ja, det, det, var Emil, Emil Gram, eh, eh Njåls Ja, han spurte oss mm. eh, torsdag for halvannen uke siden. Torsdag? Det er noe med en torsdag. Nei, nei onsdag begravelsen. Noe jeg burde huske. Ja, ja, det, det, det, det, det. Noen som møttes så blir det bort for meg. Wow, tenkte jeg. <laughs> ja, ja, wow. Ja, Njålsen nettopp hadde mistet faren liksom, han skulle hatt lyst til å seile. Det var spesielt. Ja. Men eh, Emil har alltid vært liksom Njåls favorittonkel. Da, så når han ber oss om en tjeneste, så, så stiller vi opp. Akkurat. Eh, kan Njål ha plantet stoffet? Nei, ah, jeg ville ikke ha gjort det. det. Eh, jeg ville i så fall bare vært for å kødde med oss. Kanskje, mm. kanskje ikke er kokain engang. Kanskje Njål trodde det var noe annet. Mm. Ja, så altså, Det dere sier, gutter, er at han kanskje har kjøpt 15 gram kokain i den tro at det var hvetemel, og deretter forsøkt å smugle det han trodde var narkotika, ut av Norge? Mm, nei. Det hadde vært dumt. Ja. Uh, tusen takk, gutter, for at dere har vært så åpenhjertige. Ingen årsak. Det betyr det at vi kan få tilbake Kvist? Kjell, kaffe? Vi skal ikke ha noe. Nei takk. Nei, nei, takk. Før du går, mm, noen ord om det vi hørte. Ja, Henrik og Pelle vet tydeligvis ennå ikke at Emil Gram er død. Nei. For øvrig så går alt som jeg har forutsett. Dette handler nå først og fremst om å finne Njål. Ja, fordi han utgjør en fare, eller fordi han er i fare? Absolutt, forutsatt at han fortsatt er i live, eh, hvilket jeg regner med. Utgjør han en fare, eller er han i fare? Du, du svarte ikke på spørsmålet. Det har du helt rett i. Kvist låser opp sykkelen sin og tråkker av sted mot sentrum. Så husker jeg hva det var med en torsdag. Ottar? Ja, hei. Det er eh, Kjell. Kjell. Kjell. Oi, eh, Nilsen? Ja. ja du Fader, altså. Den derre familien Gram. Hæ? Nå er de jo smurt utover all forsida som er. Ja. ja. ja, de har ikke ringt deg? Altså media? Nei, ikke ennå. Eh, hva med deg? Nei, jeg går bare og venter på det. Ja. Ja, du har ikke fortalt noen om den kvelden på Gravlund? Eh, nei, eh, selvfølgelig ikke. Altså, vi lovet jo. Ja. Men grunnen til at jeg ringer, mm. det var noe du sa den kvelden. Jo, ja, det om kista. At noen på en eller annen måte hadde vært på liket? Ikke det. ikke det. Du, du, du sa at torsdagen før hadde du vært på Gardermoen. Ja. Og så trodde du at du så Njål? Ja, ja, ja. ja. Jeg kom fra eh, Reykjavik den kvelden og, og sto og venta på taxi. Ja. Og da så jeg en som ligna noe jævlig på veien Ja. Jeg prøvde jo å hilse, men han han bare strent rett forbi. Ja. Jeg, først så, så det ut som at han stansa, men så snudde han seg ikke. Han bare gikk videre. Så jeg nevnte for ham i begravelsen, men han bare rista på hodet og sa at han var i København den dagen. Shit. Ja, ja hvordan det? Kan du ringe til Kripos og si dette? Ja, jeg syns jeg bør det. Jeg, jeg, jobber faktisk med politiet om å oppklare saken, så Med politiet? Ja, men er ikke du forfatter, da? Ja, det er kanskje litt sært. Ja, det er det fordi du kjenner en jål? Ja, det er mer fordi jeg kjenner uh, eh, Oberon Kvist. Å. Oh. oh. ja, ja, jeg skjønner. Eh, nei, men jeg skal ringe. Eh, spør etter overbetjent Khan. Ja. Takk skal du ha. Njål var i landet den torsdagen Mons Gram døde, mens han fortsatt var i live. Dette krever en sigarett. Ikke min lighter. Jeg må ha glemt å gi den tilbake til Elisabeth Hoffpil. Logoen viser en harlekinfigur. Ved siden av den står en nettadresse Scenekunstskolen TK. De har kommet til Oberonquists telefonsvarer. Vennligst legge igjen beskjed når de hører pipe pipetonen. Oberon? Du trenger ikke ha dis i telefonsvareren. Eh, nyheter. Jeg har oppdaget noe. Jeg har en lighter fra skolen i København der Njål studerer regi. Jeg fikk den av moren til Sara på fredag, Elisabeth Hoffby. Kvelden etter sa hun at hun ikke hadde snakket med Njål siden før sommeren, altså før han begynte der. Så hvordan kunne hun da ha hatt denne lighteren uten å ha fått den av ham? Hun kan ikke ha fått den via Sara, for hun røyker ikke. da er du enig med meg i at Njål var i Norge, og at han møtte Elisabeth? Ja, det første virker sannsynlig, det andre er dårlig belagt. Men det er mer jeg har tenkt. Ja vel? Jeg fortalte deg om middagen på lørdag. Utførlig. Elisabeth Hoff Biel spurte Njål om hvordan det gikk med Hedda Gabler. Ja. Men det kunne hun ikke ha visst, at han jobbet med det stykket. Altså, det er ditt resonnement? Ja. De to har antagelig møttes i Oslo den dagen Mons Gram døde. Av en eller annen grunn har hun holdt det for seg selv. Ja, interessant. Hmm. Forresten, Khan ringte meg nettopp om labprøven fra Fredrikstad. Ja? Eh, Stoffet. Ja? Det var halvparten potetmel og halvparten Plumbo. Å stappe noe sånt i blodårene ville kun vært ubehagelig uten noen av fortrinnene ved narkotika. De to vennene er løslatt. Ja, Men hvorfor skulle Nå forsøke å narre vennene sine i en felle? Og hva gjør vi her på legevakten? Kom, vi skal møte doktor Klaumann. Hun som skrevet dødserklæringen på Mons Gran. Okay. Klokken var halv fire på natten. Jeg kjørte til Pesterød, ringte på porten og kjørte til døren. En husholderske sto på trappen og tok meg imot. Hun viste meg opp til et arbeidsværelse hvor avdøde satt i stolen sin med hodet lent bakover. Eh, ingen spesielle lukter? Eh, noe som Nei. Jeg lette etter pulsen, fant ingen og konstaterte mors. Og i tillegg til å kjenne etter puls? Lyste i øyet hans uten å se tegn til sammentrekning av pupillen. Kroppstemperaturen var eh, flere grader under normalen, og dødsstivheten var i ferd med å sette inn. Ja. Deretter ringte jeg etter en eh, ambulanse for å frakte ham til eh, kapellavdelingen på Ullevål. Varslet du politiet? Nei, det så jeg ingen grunn til. Selv om instruksen for utfylling av legeerklæring ved Mortus Inventus sier at det bør skje? Ja, politiet har nok å ta seg til om ikke vi skal belaste det med sånne detaljer. Flere spørsmål? Kikket du ham i munnen? I munnen? Ja. Nei. Rigor Mortis hadde satt inn. Kjeven hadde begynt å låse seg. Ja, burde jeg gjort det? Vi hadde en avtale med Khan og dro ned til Vestre Gravlund. Forbipasserende kunne ha tatt det for å være en begravelse for en venneløs mann. Men det er det motsatte av en begravelse. Og politiet har sperret av området. To menn står i graven hos par. Jorden som hoper seg opp ved siden av, får meg til å tenke på Emil Gram. Kvalt av et menneske med jord på hendene. Oi, er det forfatteren? Hei. Jeg vet ikke om du husker meg? Jo, jo, klart det. Carla Pierce, gravferdskonsulenten. Åssen går det med henne? Ja, hun har det så bra som kan forventes. Ja, hvis det er tante du mener? Tante Gunhild? Jeg har gitt meg ut for å være nevøen. Løgn er hardt arbeid. Hvordan reagerte hun da politiet ba om å få åpne grava? Du, hun eh, det, er, det, er, vanskelig å Der er dere. Ja, spent? Uh, ja, ja. Jeg har vel en viss idé om hva rettsmedisinsk kommer til å finne i munnen hans. Du lager en viss fallhøyde for deg selv nå? Å, herregud. Er det Åborn Åbernquist? Han virker høyere på bildene. Ja, han uh, er Tror du at du kan introdusere meg? Jeg har jo lest alle bøkene dine. Uh, jo, ja. ja. Da er vi nede. Unnskyld meg. Kan dere være litt forsiktige? Ja. En smule respekt, Akselsen. Ja, er Ja, ja. Har dere en eh, spesifikk mistanke? Det kan jeg nok ikke si noe om. Nei. Men uh, kanskje du kan si dette til Kvist seinere? Mm. For det var, det var en rar ting. Her, på grava, da jeg kom. Unnskyld, eh, hva var rart? Kransene. Ja. Før dere begynte å grave. De lå ikke sånn sist jeg så de. Eh, sikker? Det er vi som plasserer de, og vi er alltid nøye med at båndene skal ligge sånn at teksten er leselig. Hvorfor skulle noen flytte på kransene? Karen! Hva er det? Du må se her. OK, jeg kommer ned. Holder du stigen? Ja. Hva er det? ser ut som om lokket er sprukket. Ja, Det kan skje. Eh, vekta av jorda. OK. da åpner vi lokket. Mm. Så hvis jeg bare tar tak her, så kan du ta tak der borte. Å, oh, herregud! Hva er dette? Jeg klemmer hardt om talismanen i lommen. Det skal ikke være mulig. Å, herre min hatt. Toussaint fikk oss til å slutte å tenke på voodoo. Nå vet jeg ikke hva jeg skal tro. Chris, fortell meg at du så dette komme. Nei, nei, ikke dette. Den hvite satengen er flekket av sort jord. Puten har fortsatt avtrykk etter et hode. Jeg kan ikke si når Mons Gram forlot kisten, men han ligger ikke lenger i den. Theaterteatret har sendt fjerde del av Voodoo på vestkanten, en kriminalserie i fem deler av Knut Nærum. De som var med Kjell Nilsen, Espen Reboli Bjerke, Oberon Quist, Kim Haugen, Gunhild Gram, Ulrikke Døvigen, Martin Hoff Pil, Kyrre Haugen Sydnes, Elisabeth Hoff Pil, Ingjerd Egeberg, Sara Hoff Pil, Katrine Torborg Johansen, Solityd Lemaire, Anne Marie Ottersen, Ottar Finnborud, Jan Martin Jonsen», «Henrik Egede», «Petter Vermeli», «Pelle Kalmeier», «Skott Maustad», «Naima Khan», «Jannike Kruse», «Politibetjent Akselsen», «Trond Høvik», «Kretien Toussaint», «Stig Henrik Egede, Petter vermeli Pelle Kalmeier, skott Maurstad, Naima Khan, Jannike Kruse, politibetjent Akselsen, Trond Høvik, Chrétien Toussaint, Stig-Henrik Hoff, Carla Pers, Janne Formoe, polsk arbeider Bartek Kaminski og lege Eva Klaumann, Kaja Varjord. Dramaturg Mathias Kalmeier. Manusbearbeidelse Arne Barka og Else Barat Due. Komponist Marius Kristiansen. Produsent Øystein Kjennerud. Lyddesign Arne Barka. Og regi Else Barat Due. Teater presenterer Voodoo på vestkanten. En krimserie i fem deler av Knut Nærum. Det ser ut som om lokket er sprukket. Ja, Det kan skje. Eh, vekk da, jorda. Ok. Ja, Da åpner vi lokket. Så hvis jeg bare tar tak her, så kan du ta tak der borte. Ja! Eh. Å, herregud! Hva er dette? Graven var tom. Mons Gram lå ikke lenger i kisten, og hans bror Emil var kvalt av en skikkelse med svart jord på hendene. Jeg vil ikke tro at de døde kan stå opp igjen. Gunhild Gram, enken etter Mons, trodde det. Der og da virket det som om hun var nærmere sannheten. Og Njål Gram var fortsatt savnet. Femte og siste del System i galskapen. Vi skal finne det liket. Og vi skal finne det før presten får nyss om det og helvete er løs. Dere som er her nå, hold det for dere selv. Er du svimmel, Kjell? det går bra. Så det var derfor noen hadde flytta på kransene? For å åpne grava og fylle den igjen? Eh, eh, Kjell, eh, ta armen min. Ja vel. Sett deg her, du. Oi, oi, oi. Men det er merkelig. Hva da? At hele kroppen er forsvunnet. Mm. Jeg hadde regnet med at hvis noe skulle være borte, så ville det holde med hodet. Mm, mm. Men, det går bra. Han Dette er Elisabeth eh, Hoff-Pil. Hva gjelder det? Eh, dere må komme. Martin har fått en underlig pakke. Eh, når var dette? Den kom nettopp nå. Ja, Vi er på vei. Oh. Går det bra med deg, Nilsen? Ja, Han klarer seg. Kvist og Nilsen, ja. dere må bli med meg. Det var Elisabeth Hoff-Pil som ringte. Det gjelder hennes mann. ingen har fortalt noen av de pårørende om graven, går ut fra? Det holder vi for oss selv inntil videre. En annen ting. Vi har funnet Mons Grams mobil. Jeg håper den ikke lå i kisten. På sønnens rom. I bokhyllen, gjemt under mye annet, langt bak en, en hodeskalle i plast. Ah, hvordan fant dere den? Slo dere nummeret og gikk rundt og lyttet? Vi lette. Ja. Ja, og de meldingene Njål fortalte deg om, liksom fra avdøde, de var sendt fra den. Så enten ba han Njål meg til Vestre Gravlund og spilte overrasket, eller så er det noen som vil at det skal se ut som om Njål står bak alt. Det tar vi senere, Nilsen. Kaffe? Eh, takk, vi skal ikke ha noe. Jeg tar gjerne en kopp. Eh, eh Espresso? Eh, ja takk. Dere må bare røke. Nei, vi skal ikke ha det her. Unnskyld. Eh, Sara, hun er ikke her? Hun er i byen. Ja vel? På en forelesning. Hun har ingenting med dette å gjøre. Er det den? Dukken er på størrelse med en åpen hånd. Den ligner et lite fugleskremsel med lang kropp og korte lemmer, kledd i blå bukse og rødrutete trøye. Hår av stiv hyssing stikker opp av hodebunnen. Øyne og munn er påsydd med rød tråd. Et grått tøystykke er festet til brystet med en nål. Ja, jeg kjenner igjen det stoffet. Det kommer fra frakken min. Jeg tar meg til brystlommen, hvor jeg har lagt den lille talismanen Gunhild Gram ga meg. Til beskyttelse mot mørke makter. Ah, så sist fredag eh, noen fulgte etter deg i tåken og klippet en flik av frakken din? Kan denne dukken komme fra fru Grams samling? Elisabeth, har du sett en sånn hos Gunhild? Ja, I redselskabinettet? Nei. Nei, altså Ja, så er det beskjeden. Hvit lapp. Fire ord skrevet i blokkbokstaver med blå kulepenn. Your time has come. Har dere tatt vare på innpakningen? Ja. Hei. Takk. En av postens polstrede poser. Martins navn og adresse skrevet med skjelvende blokkbokstaver. Vet du om noen som kan ha sendt deg noe sånt? Ja, vår eh, karibiske venn Toussaint. Aha. Hvem vet om dukken? Før dere, bare vi tre. ja. Og han som sendte den. Kjell. Kaffen din. Ah, takk. Solitude er jo faen meg fra Haiti. For alt jeg vet, er eh, hun innblandet. Elisabeth, mm. nå som vi er her, vil Kvist og jeg gjerne slå av en prat med deg. Ja, Hvorfor det? Ja. Hvis du ikke har noe imot det? Dette går nok mer inn på Elisabeth enn meg, så jeg blir med. Eh, Martin, jeg har noen spørsmål til deg. Så lar vi Oberon og Kjell snakke med Elisabeth i enerom. Fint. Mm, mm. Ja vel? Eh, det går bra. Ja, da sier vi det. Men vi vet jo hvem som sendte meg denne. Jeg håper det ikke er noe tvil om det. Fru Hoffpil. Elisabeth. Elisabeth. Vi vet at du møtte Njål Gram den torsdagen for to uker siden. At jeg? Den dagen Mons Gram døde. Det var da en merkelig ting å komme med. Hvem sier det? Denne lighteren. Ja, hva med den? Ja, Den er din, ikke sant? Ja, eller mm, mm, ja, Første gang jeg var her, brukte du den for å tenne røyken min. Du husker det? Nei, Vær så snill, hva er dette maset om en lighter? Det står Scenekunstskolen i København på den. Du kunne bare ha fått den av Njål. Ja, Det er kanskje bare han som har en sånn lighter, men ærlig talt Han begynte i København i høst, og du sier du ikke har møtt ham siden Den lighteren kan ha kommet hit på andre måter. Og du visste at han setter opp Hedda Gabler? Likevel sa du til meg at du ikke hadde snakket med ham siden før sommeren. Ja, Men så har jeg vel hørt det fra noen andre. Njål Gran ble sett på Gardermoen den torsdagen. Selv om han også benekter at han var der. Samme dag slår han opp med din datter Sara. Ikke ansikt til ansikt, han sender henne en beskjed. Og vi tror at det har å gjøre med ditt hemmelige møte. Jeg vil ikke høre mer av dette her. Fru Hoffbil! Vær så snill å gå. Jeg kan Elisabeth Hoffbil! Det skulle aldri ha gått så langt. Nei? Jeg merket det i august. At Sara og Njål var i ferd med å bli et par. Og det måtte ikke skje. Hvorfor? Vi var bare to som visste. To? Ja. Og da snakker du ikke om de unge? Nei, nei, nei. nei. Sara og Njål. Mm. De er bror og søster. Halvsøsken. Og Mons Gram var Saras far? Det bare skjedde. Den ene gangen. Gunhild fikk aldri vite om det. Martin har heller aldri mistenkt noe. Han har jo ikke fantasi nok til å forestille seg at jeg kan ha vært sammen med andre. Verken han eller Sara må få vite sannheten. Men det er en til som kjenner til den. Ja, Njål. Ja. Njål da Sara fortalte at de var blitt et par, ringte jeg Njål og sa at det var noe viktig han ikke visste om henne. Noe hun aldri må få vite. Jeg sa at jeg måtte møte ham i Oslo. Han eh, tok det hardt. Han lovet å aldri å si noe til Sara. Jeg finner på noe, sa han. Galskap i familien. Og det var det han skrev på Snapchat. Sara fortalte meg alt. Og jeg kunne ikke fortelle henne sannheten. Dere sier ikke noe til politiet? Til Khan? Nei, ikke før det blir helt nødvendig. Det er derfor det ikke fins et eneste minne fra Haiti-huset. Mm. Det ville bare vært en påminnelse. Mm. Hver gang hun ser datteren, blir hun påminnet om at hun har bedratt sin mann. Heldigvis for Elisabeth så har Sara arvet hennes utseende. Kanskje det ville vært bedre om alt hadde kommet for en dag. Ja. Jeg er tilhenger av hemmeligheter. <laughs> Ibsen har skrevet et titall stykker om de tragiske følgene av å snakke ut. Ja. Hva tror du om Dukke-Nilsen? Er du virkelig interessert i hva jeg mener? Jeg er nysgjerrig på hvordan en gjennomsnittlig hjerne fungerer, ja. ja du sa at dukker som skal skade mennesker, ikke er en del av tradisjonell voodoo, eller voodoo. Ja, denne dukken kan være sendt av noen som vil at vi skal tenke på voodoo, mm. men som selv ikke er fortrolig med det. Ja, Men dukken? Ja. Er den et varsel eller en trussel? Ja, Hvis den er en trussel, så må den være en trussel om noe. Nettopp. Men hvis poenget derimot er at noen vil drepe hoffpilen, hvorfor varsler de det da på forhånd? For å skremme? Trappen der jeg bor er brattere enn vanlig, og jeg gleder meg til å bli så gammel at jeg med god samvittighet kan flytte til et sted med heis. Jeg er så sliten at jeg ikke engang har lyst på et glass vin før sengetid. Eh, nei, nei, nei men i all verden ja, Njål? Hei, Kjell. Njål, hvor, hvor, hvor har du vært? Godt å se deg. bli med inn. Du vet at onkelen din er død? Onkel Emil? Ja. Men jeg traff ham jo bare i leggen. Ja, det var ikke skuddet som drepte ham. Han ble kvalt. Han er ikke død. dessverre. Det var jeg som fant ham. Han er ikke død. Ikke ennå. Du, du, vet at politiet leter etter deg. Du må bare melde deg med en gang. For du hadde ikke noe med dette å gjøre. Jeg sier at han ikke er død! Njål! Nei, nei, Njål! Njål! Litt forsiktig her, da. Rote ned. Njål! Hør her. Jeg vet ikke om du kunne ha rukket å komme deg fra Engelsviken og tilbake til Oslo, men det er sånne ting som Det er ikke sånn, det. Det er ikke over. Jeg kan ringe politiet for deg. Du må bli med meg. Du, du, du kan, kan vel slå deg ned litt? Ja, ja, ja øl i kjøleskapet. Bli med meg. Vi skal besøke Thor. Thor? Gartneren. Hvorfor det? Det får du se når vi kommer dit. Nei, dette blir litt ugreit. Jeg, ja, jeg er med på etterforskningen. Ja, på en måte. Ja, men så drar jeg alene. Det går fint. Ja, politiet fant telefonen bak hodeskallen. Jeg vet at du sendte meldingene. Det er ikke over! Det er ikke over! John! John! John! Han er ikke seg selv. Jeg ser ingen grunn til å bli med for å snakke med en gammel gartner. Det kan da umulig hjelpe Njål med å komme i vater. Jeg må ringe Oberon. De har kommet til Oberons Telefonen svarer. Vennligst legg igjen beskjed når de hører pipen. Eh, Njål dukket opp hos meg nå. Han virket helt gal, sier at onkelen ikke skulle dø ennå. Så dro han. Eh, eh, ring meg. Galskapen har tatt helt overhånd. Hvem det enn er som holder sjelen hans i hånd, så. våkner av telefonen. Det er lyst ute. Oberon ringte meg ikke opp igjen i går. <clears throat> Hallo? Det er Khan. Kvist ringte og sa at Njål var hos deg. Jeg kunne ikke sett meg på ham. Nei, du kunne vel ikke det. Jordprøvene er ferdig analysert. Jorden vi fant på halsen til Emil Gram, den er identisk med jord fra Vestre Gravlund. De døde reiser under jorden. Det var da veldig lyrisk. Ja, men... Men um, ehm, Kvist har fått noe for seg. Ja. Vi må tilbake til Eiluf Gramsvei Det haster visst. Stå på fortauet om ti minutter. Ingen sirener i dag. Det var jeg som ba det. Ja. Alt jeg vet, er at Oberon har en plan, mm. og da stiller jeg med det han ber om. <laughs> Takk. Ja, Sånn har jeg det ofte. Men du vet hva dette handler om? Eh, ja, vi setter egentlig aldri i gang en så stor operasjon på så tynt grunnlag. Nei. Men vi stoler på deg, Oberon, selv om du ikke vil fortelle oss hva det gjelder. Jeg håper dere er klar over det. Det er vi klar over. Dere har sett avisene? Ja da. Kaffe, arving, dop, savnet. Ja, De vet ikke at han kom til meg i går. Jeg regner med at det er dine folk vi har bak oss, Karl. Jeg snur meg. Den grønne bilen er dekorert med logoen til et gartneri. Er det et ekte firma? Ekte nok. Og familiegartneren vil ikke forstyrre oss. For Thor jobber bare på torsdager. Vi har sendt en bil hjem til ham, i tilfelle Njål dukker opp der. Hvis Sara på noen måte kommer til skade, så vil jeg saksøke dere herfra til helvete. Hun har vært så hjelpsom at hun har takket ja. Ja, Og så modig. Så dere bekrefter at dette er farlig? Normalt ville vi ikke ha involvert en sivilist, men denne saken er noe utenom det vanlige. Men dette går jo bra. Nei, det... Vi skal gjøre alt vi kan for å holde henne utenfor fare. Ja, Én ting at vi må svare på alt gang på gang, men nå skal dere tydeligvis ha oss til å delta i et skarpt oppdrag. Betjent Akselsen stikker en pistol i beltehylsteret ingen har sagt ordet skarpt til meg. Det verste er at dette ikke er noe politiet har funnet på. Dette er dere to, ikke sant? En kortvokst bokorm uten hals. Unnskyld meg, jeg har hals, ellers ville jo hodet mitt ja. Og han, en krimforfatter som lister seg rundt her nattestid med pistol, og som til alt overmål har et navn som begynner på N. Hvordan kunne du vite det? Kan? Ja, ja, ja, ja, så har vel noen kommet til å nevne det, da. Det tegnet i teppet. Men, men Martin, dette går bra. Vi tar det hele og fulle ansvar. Det er min datter dere bruker som lokkedue. Det er i orden. Hun stiger ned trappen som en ballets dronning i hvit og grønn treningsdrakt. En veske med Heming-logo dasker mot hoften. Sara. Overbetjent. Kvist. God dag. Hei, Kjell. Hei. Så lokkedue? Hva er det hun skal lokke? Vent og se nå. Og jeg som har trodd at hun forsøkte å trive Njål fra forstanden. At hun kunne være morderen. Er du klar? Klar. Sara, vi er her bak disse trærne og følger med. Ok. Borte på Villa Gram er det lys i første etasje, men ingen er å se. Verken utenfor eller i vinduene. Nå må du gå inn hovedinngangen, og så fort du er ute på terrassen, har vi full oversikt. Jeg er ikke redd. Ti-ti. Takk, Kjell. Visst. Du er fortsatt sikker på dette? Ja, jeg er sikker, men da må vi være stille. Akselsen hviler på albuene og holder øye med huset i kikkert. De mørke vinduene speiler seg i bassenget på terrassen. Khan setter på seg hodetelefoner og mikrofonbøyle. En maur kravler over hånden min. Eh, Martin? Eh, hvordan visste han om enden? Spurte han. Spurte han? Ja, om hva Emil Gram kunne ha ment med tegnet. Og hva svarte han til det? Ingenting. Sa dere også at det kan være en Z? Nei. Hvor er de andre? Nilsen og Khan, kan de være litt stille? Ja. Eh, vi har tre mann på motsatt side av terrassen, i buskene nedenfor, og en fjerde inne i huset. Han melder at uh, før Sara gikk inn, har han bare registrert Gunhild Gram og Solityd. Hvorfor måtte folkene dine kles ut som, som gartnere hvis de likevel skal gjemme seg? I tilfelle porten blir overvåket. En bil full av norske håndverkere? Det er ikke mange som går på den. Der kommer hun. Glassdøren mot terrassen svinger opp. Sara er iført gul badedrakt og bærer et sort håndkle. Håret er samlet i hestehale. Hun går bort etter kanten av bassenget til en badestige, slenger håndkleet fra seg, klatrer baklengs nedi og legger på svøm. Jeg har alltid visst folk som kan kråle. Der borte, ved husveggen. Hvem er det? Ikke en av våre. Sara kan ikke se ham ennå. Skikkelsen bærer et redskap med langt skaft og drar på det ene benet. Dette er Khan til alle poster. Vi har observasjon. En person på vei langs østveggen mot bassenget. Alle klare for å gå inn. Bekreft. Er det Thor? Jeg kjenner en lua og den blå overholden. Gartneren? Ja. Shit. Jeg syns du sa at han bare jobber på torsdag Ja. Nei, de går ikke inn. Khan til alle poster, avbryt. Det er bare gartneren. Følg med og vent. Det var like før. Men hva, hva er det han har i hånden? Mm. Er det en håv? Et sommerfuglett? Jeg ser ikke noe nattevingen. Nei. Han går videre. Forbi bassenget. Snakker han til Sara? Det ser ikke sånn ut. Han ser utover, mot fjorden. Og plystrer. Men hva skal en gartner med det der? E, e, en ring på et langt skaft? Nå ser hun han? Det er en sånn svømmelærer bruker. Ja, rundt livet, for at det ikke skal Hei, Tor. Han snur seg. Hun, hun rygger. Virker overrasket. Hm? Vent nå. Vent. Hva er det for en melodi? Ikke det Håvard hadde. Og han trekker ikke på det venstre benet, han trekker på det høyre. det er ned. Det feil melodi. Gartneren Tor han plysser alle mann hadde fått av. Gunhild sa det, og bare den. Han ser det. Ja, det er ikke ham. Det er ikke Tor. Stil. Torbjørnsen, Hauge, rykk inn! Nå! Alt dere har, rykk inn! Jeg løper over plenen så fort mine tynne ben kan bære meg. Mannen der oppe på terrassen har fortsatt ikke sett meg. Han svinger skaftet over hodet og ned mot Sara. Tre ringen over henne. Han rykker nærmere og støter staven fra seg ned i vannet. Hei! Hendene hennes blir borte. Hei! Hei! ingen reaksjon. Han presser henne mot bassengbunnen. Hun kommer seg ikke ut. Ligg stille! Det er politiet! Ligg stille! Sara! Sara! Jeg har han! Sara, jeg kommer! Går det bra med deg? Selv om jeg er helt våt. <laughs> Gjorde du visst det? Går det bra? Ja, bra, Han prøvde å Ja, Du skulle ikke bli sånn som dette. Hvis jeg hadde visst at dette var planen, så Det går bra. Ligg stille! Jeg kommer til å skripse deg. Sara. Sara. Se her. Ta hånden min. Hvem var det? Jeg vet ikke. Jeg trodde det var Thor. Du, du, du var modig. Jeg var hos det. Oi. Du, kom, så går vi opp. Du må få på deg noe tørt. Er han rolig? Det virker sånn nå. Der kommer dere. Noen av oss lar politiet ta seg av fysiske konfrontasjoner. Ja, Og var dette planen? Eh, hva, hva, mener du? Ja, Hadde du sett for deg dette? Det var like før han klarte å drukne henne. Vi mistet tid fordi vi tok han for å være gartneren. Men du så at det ikke var han? Ja, hva om jeg ikke hadde sett det? Det blir veldig hypotetisk, Nilsen. Ja, Hvis jeg ikke hadde sett det, kunne hun vært død. Var det en del av planen? Eh, altså... Jeg tar det som et nei. Det fins ting som du ikke ser, Kvist. Få se på ham. Snu ham over på ryggen. Ja. Og Ikke deg, Njål. Vel, jeg er ikke ilter, men det bor en farlig kraft i meg, og du gjør klokt i å vokte deg for den. Så vekk med hånden. Njål, hva er det du har gjort? vil dere ha noe å drikke? Nei takk, Gunhild. Men tusen takk for at vi får være her. Ja. Det skulle bare mangle. Mm. Solitude stryker som en skygge langs veggen. Hun ser meg i øynene. Et blikk fullt av sorg og skuffelse. Elisabeth kom og hentet Sara. Ja. Stakkars jente. Og stakkars Njol. Hvis jeg bare hadde visst Det er ikke noe du kunne ha gjort. Alt tyder på sykdom. Hva? Vi kommer til å behandle ham deretter. Tenk om jeg kunne ha gjort noe. Hvis jeg bare hadde vært mer åpen om hva jeg gjorde. Jeg ville bare beskytte alle. Du gjorde alt du kunne. Mm. Jeg har aldri vært så alene. Nå har jeg mistet det jeg hadde å miste. Men hvorfor? Kjell, kan du si meg det? Kvist, kanskje du kan forklare? Hva? Kan du det, Aberon? Hva er dette for slags galskap? Although this be madness, yet there's method to it. Systemet i galskapen? Shakespeare. Ja. Endelig. Eh, fru Gram, Gunnil det jeg skal si vil være dels overraskende og dels svært ubehagelig. Særlig for deg, så Jeg tåler ja. sannheten. Det har vært altfor lite av den her. Godt. Det vi har vært vitne til, er en oppsetning av Hamlet. Hva? Hodeskall. Iscenesatt av én person, Njål Gram. For et publikum på én. Kun ham selv. Har han spilt teater for oss? Teater? Og vi har vært altfor opptatt av heksekunster til å se det. Alt har vært skuespill. Han har klart å få alle rundt ham til å spille sine roller til fullkommenhet. Uten at de visste det. Men har han vært dette bevisst? Var det derfor han forsøkte å drukne Sara? Fordi hun var hans Ophelia? La meg ta det forfra. Det hele begynner i august da han og Sara blir ja, kjærester. Ja, ja, takk. Kjell, du må gjerne supplere. Har de vært kjærester? Og så har han ikke sagt noe til meg. Nå, nå, nå skjønner jeg ingenting. De lekte sammen som barn. Ja. Så gikk de hver sin vei som ungdommer. Nå som voksne finner i hverandre igjen, men de sier ikke noe til foreldrene. Men Hvordan vet dere dette? Nå, nå finner dere på. Nei. Dessverre. De er usikre på om forholdet vil vare, og de skammer seg for å måtte gi foreldrene rett. Ja, De som alltid ertet Sara og Njål da de var små, med at de kom til å gifte seg. Ja, kjære vene, det var jo bare en spøk. Derfor lar de forholdet være hemmelig. Så reiser han til Danmark for mm. å studere. Og de fortsetter å holde kontakten på sosiale medier. Mm. Men Sara kan ikke dy seg. Hun forteller sin mor at hun har falt for Njål. Moren lover å ikke si det videre, men hun vet at hun må sette en stopper for forholdet. De kan ikke være sammen. De er bror og søster. Hva? Det, hva? Ja, det stemmer. Mons Gram var far til dem begge. Å nei, å, å herregud. Går det bra med deg? Søsken. Elisabeth har gått her i dette hus, og, og, og Mons har visst om det. Alt sammen. Det har bare vært Hvis jeg hadde visst Å, Gud. Eh, å, nei. Å. Elisabeth sier ingenting til Sara. Men hun må si det til Njål, så da møtes de i Oslo, og han skjønner at han må gi opp Sara uten å fortelle henne hvorfor. Men de to, Njål og Sara, de, de har de har ikke fullbyttet Ifølge Sara har de ikke det. Neste morgen er han tilbake i København og våkner til beskjeden om at faren er død. Å, stakkars, stakkars nå. Ja, for luften hans, som allerede er frynsete, nå rakner den fullstendig. Åh, men Mons ja. Man tror man kjenner noen hele livet, og så Oi, oi, oi. Så, så. Unnskyld mm, Nei, Mm galskapere. Som Njål vet ikke hva han gjør. Og i sin galskap tyr han til en kjent metafor. Et mønster. Verdens mest kjente teaterstykke. Hamlet? Ja. Historien om en sønn som mister sin far. Sønnen får beskjed av den døde faren om at han ble myrdet av sin bror. Han blir pålagt å hevne seg på onkelen og beskylder moren for å velte seg i synd med morderen. Ah. Samtidig støter han fra seg sin kjæreste ved å spille gal. Det er lyder kjent? Stakkars gutt. Teater. Hamlet ser spøkelset av sin døde far, som forteller at han ble myrdet, og ber sønnen hevne ham. Ja, og der, Kjell, kommer du inn i historien. Han inviterte deg og en annen venn til å være der når den døde faren viser seg. Ja, her i form av en tekstmelding. Soldaten Bernardo blir til offiseren Ottar Finnborg. Og du Kjell, du er Hans Horatio, mannen som skal skrive Hamlets historie. Så det var han som sendte tekstmeldingen til seg selv? Ja, han må ha gått med hendene i lommene, en, en ferdigskrevet tekst på farens mobil. Det var bare å trykke 'send' til sin egen telefon i den andre lommen. Ja. Ikke et spøkelse. Og farens mobil var satt på lydløs i tilfelle en av dere skulle foreslå å ringe tilbake. Han har tenkt mye til gal å være. Men han kan ikke gjøre dette og samtidig være gal. Han må ha iscenesatt dette. Ja, ja, nettopp. Han har iscenesatt det hele nettopp fordi han er gal. Ah. Ja, Men det fins ingen motsetning mellom galskap og organisasjonstegn. Hvis du sier det. Njål ser moren og Emil snakke fortrolig sammen, men han tror de flørter. Eh, med Emil? han, er ikke, han var ikke sånn. Han, han, spilte for det andre laget. Alle ja. visste det. Njål vet ja, det. Ja, men han var helt besatt av Hamlet, av stykket. Den historien måtte bare gå opp. Så han fulgte et mønster. Nettopp. Ah, jeg ville bare hjelpe Emil. Få ham til å ta voodoo på alvor. Ja. Mons var død, men denne mannen fra Haiti ga seg jo ikke. Kanskje jeg kunne beskytte Emil, ikke sant? Jeg klappet meg på brystet. Talismannen Gunhild ga meg ligger inne i innerlommen. Men Njål får vann på mølla. Han tror Emil vil ta farens plass. Men du kjente igjen dette mønsteret? Ja. Da han inviterte deg for at du skulle observere. Ja. Da du fortalte at Ottar er ansatt i Forsvaret. En offiser. Ah. Etter middagen legger Njål til rette for drapet. Oh. Men der står Ofelias far, som lytter bak forhenget. Hamlet ser ham, tror er onkelen, og dreper ham. Uh, ja. Unnskyld meg, men det er litt komplisert dette for eh, oss som ikke har Hamlet helt under huden. Men det må se ut som om moren har bedt Emil til sitt soveværelse. Derfor sender Njål meldingen fra hennes mobil, som er lett tilgjengelig i hallen. Oh. Men han har vel tatt seg visse friheter i dette stykket sitt? Ja. Ved en tilfeldighet blir ikke Njål drapsmann der og da. Ja, Tilfeldig og tilfeldig. Jeg slo ham ned med en stol. Ja. I stedet blir han forvist. Ja, Til sjøs. Ja, ja. Kongen sender Hamlet til England de gamle kompisene Rosenkrantz og Gyldenstern blir med. Dere husker dem? Ja. Hos Njål er dette blitt en seiltur med vennene Henrik og Pelle. Han har bedt onkelen kontakte dem tidligere i uken og late som om det var hans initiativ. Ja, Det må se ut som en forvisning. Når de legger til i Engelsviken, jf. England, ikke sant, så planter Njål en pose narkotika i båten. Varsler politiet anonymt og forsvinner. Henrik og Pelle blir arrestert. Som Rosenkrantz og Gildenstern blir tatt. Oh. Og vi er nesten ved femte og siste akt. Hamlet vender tilbake til Kronborg slott mm. og får vite at Ofelia er druknet. Ja. Njål har ikke hatt anledning til å arrangere dette dødsfallet. I stedet oppsøker han deg, Kjell, der du bor. Mm. Han ville ha meg med for å besøke gartneren. Han som graver i jorden. Graveren. Nettopp. Scenen med hodeskallen. Ah å være eller ikke være. Hodeskallen kommer i femte akt. Ja, alle vet det. Men han måtte altså sørge for at hun druknet. Du visste det? Jeg, jeg regnet med at det måtte skje når hun var nær vann, når, når hun lånte bassenget her. Men i stykket drukner hun seg selv. Hamlet kan ikke drepe Ophelia Derfor forkledde Njål seg som gartnere. Ja! Det gir jo en slags mening. Men forklar meg dette. Kom han tilbake hit fra Gardermoen den kvelden og drepte faren sin? Mm. Hva behager? Og hvordan kom han seg ut av rommet sitt for å kvele Emil Gram? Men han gjorde ikke det. Å, gudskjelov. Nei, Han kunne ikke drepe onkelen så lenge Ofelia fortsatt var i live. Han måtte følge mønsteret, han måtte følge stykket. Og det var heller ikke han som drepte sin far sier dere at Mons ble drept? Jeg, eh, jeg beklager, det skulle vi kanskje sagt før. Ah, men opptak fra Gardermoen viser at Njål stiger om bord i kveldsflyet til København to timer før faren sist ble sett i live. Ja. Og solityd gir ham alibi for drapet på onkelen. Hvem var det da som drepte brødrene Gram? Nei, eh, hodet mitt Ja, det går for langsomt. Jeg hadde jo aldri trodd at jeg skulle få spille Gjertrud. Det må jeg si. Når min sønn først gir meg en rolle Så hva gjør vi nå? Vi forsøker å stanse dette før siste akt. Nettavisene vet ennå ikke om den tomme kisten. Ellers ville de ha skrevet om den. Jeg har bladd igjennom Hamlet og funnet ut at Horatio heldigvis er en av de få som klarer seg. Jeg har ikke sett Sara siden jeg reddet livet hennes. Hei, det er Sara. Jeg kan ikke ta telefonen nå. Ehm, vi har reist på hytta og kommer til å bli her inntil videre. Eh, hvis det er privat, kan du legge igjen en beskjed etter pipetonen. Hvis det er fra media, så kommer jeg ikke til å svare. Jeg håper dere respekterer det, for det er eh, litt vanskelig nå. Takk. <clears throat> Hei, Sara. Eh, dette er Kjell Nilsen. Ja, vi har <laughs> Ja, ja, ja, du vet det, ja, Dette gjelder egentlig ikke etterforskningen. Jeg, jeg, tenkte bare at hvis du kunne tenke deg å <laughs> treffes, så men, men, kanskje du har andre som <laughs> Ja, i hvert fall. Ja, du, du har jo nummeret mitt. Håper det går bra. Og så høres vi. Forhåpentlig. Hei. to måneder før var Njål og Sara kjærester. Nå hadde han vært en hårsbredd fra å drukne henne. Men saken handlet ikke bare om teater og galskap. Den inneholdt et annet spor. Et spor som førte helt tilbake til Haiti. Sara? Nei. Melding fra ukjent nummer. Skal vi se. Jeg kjenner sannheten om mannen fra Haiti. Jeg kan ikke snakke med politiet. Eh, Mathia Anker-minnesmerket ved Bymuseet midnatt. Ikke fortell dette til noen. Kom alene. Hvis du har noen med deg, vil du ikke se meg. Ikke svar på denne meldingen. Jeg går inn på 1881 og søker på nummeret. Ukjent. Gule sider ingenting. En gang, en lusen gang, skal jeg oppdage noe før Oberon Oberonkvist, den arrogante, lille uglemannen med sine halvkvedede viser, han altså, som alltid gnurer meg ned i min egen utilstrekkelighet. Kjell Nilsen? Ja, hei, det er Kan. Ja, hei. Har Njål Gram vært i kontakt med deg? Eh, ikke siden dere tok han. Shit! Hva? Han har rømt. Når? Vi registrerte det for en time siden. Han simulerte magesmerter, og mens alle løp frem og tilbake for å hjelpe, så klatret han ut av et vindu. Jeg, jeg har sagt fra til Kvist. Men, men du kjenner jo Njål? Nei, jeg trodde det. Ja. Hvis du hører fra ham, kontakter du meg umiddelbart. Ja, selvfølgelig. Mm. Og så eh, var det Mons Gram. Vi har funnet det forsvunne liket. Ja. Det vil si mesteparten av det. I en container på Røa. Eh, mesteparten? Ja. Det mangler en viktig del. Eh, hvilken del? Hodet. Hodet? Mm. Kappet av med et par raske hugg. Det kan se ut som det er brukt øks eller kanskje stor kniv. Du vet, sånn machete. Ja. ja, men vi leter videre. Eh, vet Sara om dette? Sara? Eh, ja, og hennes eh, foreldre. Ja, Er det noen som passer på dem? Ja, De har visst dratt på hytta. Jeg har rekvirert beskyttelse for dem fra lensmannskontoret i Gausdal. Gausdal? De har hytte på Skeikampen. De mente det var best for henne å, å, komme seg litt bort. Midt i en drapsetterforskning? Dette er ikke USA. Vi vet hvor de er, og Ingen av dem er mistenkt for noe. Ja, hvordan vet du at de er der de er? Jeg har nettopp snakket med dem. Snakket du med Sara? Ja, med, med hennes mor, og hun sa at alle tre var der på hytta. Hva, hvorfor spør du om Sara? Ja, fordi ja, hun, hun virker eh, Hva da? Nei, ingenting. Tårnet på den gamle herregården kan så vidt skjelnes mot nattehimmelen. Jeg tar til høyre ned Kastanjehalleen. En blindvei. Der den stanser, står minnesmerket som et blekt rektangel. Hallo? Hallo? Det er her. Mattia Anker vis og god. Født den 28. mai ha, Hallo? Hallo? Er, er, det noen der? Hallo? Slutt! Oh. Jeg åpner øynene og ser ingenting. Det lukter lavvann. Noe treffer meg i ansiktet. Det svir. Jeg skulle ønske at jeg fortsatt sov. Jeg ligger i jorden med en ball i hendene. Hei, hei. Jeg blunker og gnir. Hei. Hei. Litt av sinnet kommer tilbake. Mørkt her. Lys der oppe. Jeg har noe i fanget. Hva er det? Det er ikke en ball. Å, fy faen. Å, fy Fy! Det hvite korset. Krittkorset i pannen. Mm. Det jeg holder i hendene, er hodet til Mons Gram. Jeg kjemper meg opp i knestående, får slengt armene over kanten. Mennesket der oppe er bare en silhuett mot det skarpe lyset. Hvem er det? Han slipper spaden og tar frem noe annet. Mindre. Spissere. Politi! Slipp kniven! Skikkelsen slipper ikke kniven. Slipp kniven, eller vi skyter! Han går ned på kne strammer armen. Retter kniven mot meg. Det blinker i stål. Slipp kniven, sa jeg! Et lyn mot brystet mitt. Spissen går gjennom klærne. Hardt. Et stikk mot brystet. Han død? Ja. Ser sånn ut. Nilsen! Kan Kan Klarer du å sette deg opp? litt tidlig å si. Au. Det så ut som du fikk kniven i deg. Ja, Det så kanskje sånn ut, men ah, Jeg hadde denne på innerlommen. Inn mot hjertet. Hva er det? Er det lær? jeg fikk den av Jeg fikk den av fru Gram. Jeg skal beskytte mot onde ånder. Ja. Ta hånden min. Ja. Sånn. Kom igjen. Hjelp til litt. Ah. Ja, ja, ja. Kom igjen, du har ikke der nede, vel. Der. Hadde ikke vi kommet nå, så hadde han blitt igjen der nede. Nede i tennisbanen til Hoffpil. Støpt inn under nettstolpen. Er, er det et hode som ligger der nede? Det er hodet vi har lett etter. Nilsen. Du er ute og opererer på egen hånd. Oberon. Flott å se deg og forsøkt å drepe meg. Ja, Men han er død nå. Er det virkelig han det ser ut som? Ja, det er det. Vi burde ha sett det før. Ja, vi burde det. Hvordan visste dere at det var meg? Har dere sporet telefonen min? Eh, eh, fulgte dere etter meg? Hvorfor skulle vi gjøre det? Du er jo ikke mistenkt. I tilfelle Njål kom til meg. Han trengte deg bare som forteller, og den rollen hadde du sagt fra deg. Han var nødt til å fremføre sluttscenen uten deg. Ja. Der hvor alle dør. Ja, Det var han vi fulgte etter. Han hadde et skuespill å avslutte, og det måtte skje hjemme. Omsider oppdager jeg politibilen. Den står parkert med slukkede lykter. Ved siden av den står tre personer. To uniformerte menn holder en tredje. Hodet hans henger som på en filledukke. Er det en ljå? Men Onkelen var allerede død. Kårduellen i Hamlet kunne ikke bli noe av. Det var kun moren og ham selv igjen i handlingen. Ja, vi fant ham oppe i Villa Gram med en flaske insektgift i den ene hånden og en lang kniv i den andre. Eh, eh, Hamlet dreper ikke moren? Eh, nei, hun, hun drikker giften som er ment for ham. Mm. Deretter dør Hamlet fordi han eh, er streifet av en forgiftet kordespiss. Men hva med fru Gram? fru Gram er uskadd. Vi nådde fram i tide. Horatio. Jeg kunne ikke hjelpe deg, Njål. Eh, så kjørte vi nedover, og fra veien så vi noe, noe lys fra tennisbanen. Og det, ja, det, var rart at det var lys derfra nå. Hadde dere kommet noen sekunder senere, ville jeg vært død. Hadde du holdt deg hjemme, ville du vært trygg. Ja. Ta med dere Njål og kjør. Kjell, Kjell. Resten er taushet, vet du. Taushet. Stekt på begge sider? Eh, ja takk. <laughs> Tenkte meg det. Klokken er fire på natten. Kvist står ved komfyren i forkle og skjorteermer. Så du løste ikke saken? Ja. Du løste ikke saken denne gangen. Det var jeg som fant morderen. Det var vel morderen som fant deg. Ja. Oberon kom for sent. Men du er fortsatt i live, Nilsen. Bare flaks. Oi, det er veldig sjeldent at en som nettopp har blitt levende begravet, bruker uttrykket 'bare flaks'. Ja, <laughs> ja jo, jo. Jeg sitter ved kjøkkenbordet med en kopp sur kaffe fra nattåpen kiosk. Hm, herlig. Tegn i teppet det, var ikke en N for Njål. Og heller ikke en Z for zombie. Eller Z for Sara. Sånn hun stavet det da hun var liten. Ja, helt riktig. Tegnet var en uferdig bokstav. Mm. Emil Gram fikk ikke klort den siste streken ned i teppet. Den mm. som ville ha fullført bokstaven M. For Martin. Nemlig. Ja, vær så god. Ja, takk. Mm, takk. Ja. Martin Hoff Pil hadde sett for seg at datteren Sara skulle overta hans verk. Mm. Så viste det seg at Mons Gram var Sarans far. Men Elisabeth Hoff Biel fortalte oss at hun ikke hadde sagt det til andre enn Njål. Ja, hun var knust etter å ha måttet fortelle Njål sannheten. Mm. Martin har sett på sin kone at noe var galt, og, og tvunget henne til å fortelle. Mm. Jo, men hun sa det til oss. Ja, men, men hun løy. Oh. Ja. ja. Så Martin tar med seg en, en spikerpistol og, går til Villa Gran. Mm. Inn i hallen. Mm der han møter Emil Gram, som har besøkt sin bror og er på vei hjem. Den gamle mannen sitter oppe, helt alene, forsvarsløs, Martin drar hodet hans bakover, presser munnen hans åpen og skyter en spiker opp i ganen på den gamle mannen. Inn i hjernen. Ja, det var derfor du spurte Dr. Klaumann om eh, hun hadde kikket den døde i munnen. Døden ved spikerpistol? Ja, ja, altså. men ikke ukjent. Det skjedde i, i Liuzhou i, i, Kina i 2017. Ja, og, men i løpet av få sekunder er Mons Gram død. Og det ser ut som om han har sovnet i stolen. Ja. Martin går hjem og, og legger spikerpistolen tilbake. På feil sted. Mm. Mm. Altså utstyr som kommer og går, sa polakken. <laughs> ja. ja, og så, så, legger han seg. Og Elisabeth sier at hun ikke har merket noe. Ja. Men hun løy for å beskytte ham. Ja. Hun syns hun skylder ham det, ja. siden hun har bedratt ham, tatt fra ham arvingen Sara, som han trodde var hans. Ja. Så langt går hun altså at hun beskytter en morder for å gjøre opp for at hun var utro den gangen for lenge siden. Mm -hmm. Men altså, så hvorfor tar Martin da sjansen på å grave opp liket igjen? Fordi han er redd. Mm. Redd for hva? Njål har brakt en kjent kriminalforfatter inn i saken. Ikke så kjent, da. <laughs> han tror du kan avsløre ham, Nilsen. Mm. Derfor må han fjerne alle spor spikeren i hodet. Ja, han snakker med polakkene. Dikter antagelig opp en historie om en, om en, familiekrangel. Hva vet jeg. Hvem skal ligge begravd hvor? Noe sånt. Mm. De er ikke redde for å få skitne hender, og de trenger, de trenger ekstra penger. Lørdag kveld drar de til Vestre gravlund, sparer opp graven og fjerner liket. Mm. Så hva, hva, skjedde med liket frem til Kjell lå der med hodet i fanget? <laughs> nå, nå foregriper du kan. La oss snakke om Emil Gram. Ja vel. Hvorfor drepte han Emil Gram, da? fordi Emil mente at Martin hadde drept Mons. Ja, Han sa det høyt. Nå gjetter du. Til og med mens du var til stede i middagen. Han snakket om Ibsen ah, og de gamle gubbene ja. ikke sant, som blir straffet for sine gamle synder. i Alt de har holdt hemmelig. Ja, veldig fordekt, da. Ja, ikke fordekt nok. Samtidig er Martin presset fra flere kanter. Polakkene syns de hadde fått for lite. Nå, nå vil de møte ham, mm. forhandle, natt til søndag. Og det var derfor Martin ville tidlig hjem fra middagen, og Elisabeth måtte bli med. Mm -hmm. Han er ikke trygg på at hun holder på det som nå er deres hemmelighet. Det som gir ham et motiv for drapet på Mons. Hvis han sier nei til polakkene, risikerer han at de lar liket bli funnet. Mm. -hmm. Utpå natten går han tilbake til Villa Gran kobler ut overvåkingskamera, slipper polakkene inn på eiendommen. De har hodet med seg i en sekk hvor, ja, for å vise at de mener alvor. Mm. Au. Ja, men det er mye mer praktisk enn å slepe rundt på et helt lik. ja. Nå, litt mer å drikke, kanskje? Mm. Ja takk. Gjerne. Ja. Mm. Så Martin gir dem det beløpet de ber om, og sender dem av sted. Hodet gjemmer han for å begrave senere. Han tar en jakke og et par kraftige støvler av polakkene. Går til Emil Grams villa og kveler ham. Ja, Med hanskene som en av polakkene hadde brukt da de gravde opp liket. Mm. Deretter går han tilbake til Villa Gram, der døren aldri er låst, og slår overvåkingskameraet på igjen. Men han fikk oss til å tro at han selv hadde blitt utsatt for voodoo-trusler. Men, men, den dukken Ja, Som han selv sto bak? Mm. Ja, Martin sa at noen hadde skåret et stykke av frakken hans den fredagen. Mm og, og dukken må ha blitt postlagt før helgen visste han allerede da at han kom til å myrde Emil Gram. Han visste i hvert fall at det kunne være tjenlig å fremstille seg selv som et offer. Ja. Og at alle ville mistenke Toussaint. Ja. Mm. Så i går. Da tar Martin familien med seg ut av byen sier det for å skjerme Sara og Elisabeth, mm. etterlater dem på hytta og drar tilbake til Oslo for å kvitte seg med den største trusselen. Det må være første gang jeg har utgjort en trussel. <laughs> det var du som fortalte ham at det var usikkert at Mons Gram døde av naturlige årsaker. Ja. Og det var du som ba om en fortrolig samtale med hans kone. Han fryktet at hun ville sprekke. For ham så det ut som om du kom stadig nærmere sannheten, Nilsen. Ja. Men hva satte deg på sporet? Ja. Jo, noe Martin sa. Da han beskyldte deg for å luske omkring på eiendommen med pistol. Det kunne han ikke ha visst, med mindre Nei, med mindre han hadde sett meg. Mm. Aha, skyggen i skogen den natten, selvfølgelig. Når skjønte du det? Eh, for sent. Hvorfor varslet du ikke politiet og fikk ham arrestert? Nei, jeg, jeg, jeg ringte Kam med en gang jeg så det. Ja, Og jeg trodde Martin fortsatt var på Skeikampen, som hans kone sa, så sorry. Og der og da hastet det mer å stanse Njål. Ja, ja. Så lenge det ikke var for å gjøre slutten mer spennende. Nei, Nei. <laughs> det skulle ta seg. Ja. <laughs> ja. Takk og Ja. Ja, når jeg først blir tildelt en mann til å forklare meg hvordan jeg burde ha gjort jobben min, er jeg, er glad for at det var deg. <laughs> jo, hyggelig at du sier det, Kall. Og jeg hadde ikke klart det uten deg, Kjell. Hva? Nå, ikke skap det du hørte hva jeg sa. Boken De døde reiser under jorden kom ut høsten etter og fikk god mottagelse. Det er snakk om en filmatisering, og Aksel Hennie skal visstnok være interessert i rollen som meg. Jeg tenker på den stakkars fortapte Njål. Jeg tenker på kvinnene bak murene der oppe i åsen. Gunhild, Elisabeth, Solitude, Sara. Jeg vet ikke hvordan de klarer å leve med hverandre. Jeg kommer neppe til å se noen av dem igjen. For meg er de bare minner. Vonde drømmer, spøkelser. Til min forbauselse ble jeg sammen med Carla Pierce, gravferdskonsulenten. Hun med det røde håret. Det var derfor jeg noen måneder senere befant meg i toppen av et kollapsende kirketårn. Men det er en annen historie. NRK Radioteatret har sendt Voodoo på vestkanten, en kriminalserie i fem deler av Knut Nærum. De som var med i femte og siste del, Kjell Nilsen, Espen Reboli Bjerke, Aabron Quist, Kim Haugen, Njål Gram, Jonas Strand Gravli. Gunhild Gram, Ulrikke Døvigen, Martin Hoff Pil, Kyrre Haugen Sydnes, Elisabeth Hoff Pil, Ingjerd Egeberg, Sara Hoff Pil, Katrine Thorborg Johansen, Naima Khan, Jannike Kruse, politibetjent Akselsen, Trond Høvik og Carla Pers, Janne Formo. Dramaturg Mathias Kalmeier. Manusbearbeidelse Arne Barka og Else Barrat Due. Komponist Marius Kristiansen. Produsent Øystein Kjennerud. Lyddesign Arne Barka. Og regi Else Barrat Due.